Magandang hapon po, Sir Van. Ako nga po pala si IC. Nakatira po ako ngayon dito sa isang probinsya sa Mindanao. At gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi ko makakalimutang encounter ng aming pamilya sa mga aswang. Kailan lang po nang lumipat kami dito. Galing pa po kasi kami sa Manila ng ate ko at ng kanyang asawa. Si ate Helen po at si Kuya Marvin. Umuwi po kami dito dahil pinauwi ni na mama at papa si ate dahil kapanganakan na raw po nito sa susunod na linggo. Matagal na rin pong mag-asawa si na ate Helen at Kuya Marvin. May dalawang taon na rin po silang kasal at ngayon lang po sila biniyayaan ng magiging anak. Babae po ang magiging anak nila ayon sa ultrasound ng doktor noong nagpa-check up po kami sa Manila. Ganito po ang nangyari Sorban. Noong makarating po kami sa kanto, Nung nasa probinsya na po kami, pauwi sa bahay ni na mama at papa. Naglakad na lang po kami dahil hapon na po noon at wala na ring mga dumadaang mga sasakyan dahil kakaunti lang po ang bumabiyahe ng ganong oras. Papalubog na po ang araw noon. Naglalakad pa rin po kami. Ayos lang naman po kasi hawan naman na ang daan at hindi naman matataas ang mga damo. Sa hindi kalayuan, Sir Van, ay may napansin po kaming mag-asawa. May bitbit po ang mga itong kahoy na siguro ay panggatong. Nakasalubong po namin ito at malayo pa lang po ay para po bang nakalak na ang tingin ng mga ito sa malaking tiyan ng ate ko. So, ang pwesto po namin noon ay si ate sa gitna, ako naman po sa kanan niya at si Kuya Marvin sa kaliwa niya. Parehas po kaming may dalang mga bag ng aming mga damit. At si ate naman po ay walang dala dahil bawal siyang mapagod. So noong halos kaharap na po namin ang mag-asawa, napapansin ko pong titig na titig ang mga ito sa tiyan ng aking ate. Alam niyo po ba yung tingin na parang gustong kunin pero may pumipigil sa kanila? Kinutuban na po ako noon Sir Van. Noong tiningnan ko naman po si ate, ay ayos lang ito. Pero alam ko pong nararamdaman ni Kuya Marvin ang naiisip ko sa mag-asawang kaharap namin noon. Hindi na po ako nakapagpigil at tinanong ang mga ito kung bakit sila nakaharang sa daan. Ang sabi naman po ng mga ito ay napadaan lang daw sila pero yung tingin po ay nasa tiyan pa rin ni ate. Doon na po nagsalita si Kuya Marvin. Ang sabi po ni Kuya Marvin ay mauuna na raw kami dahil kailangan pa raw naming umuwi bago gumabi. Lalo na po at naghihintay sa amin ang mga magulang namin. Doon na po umalis sa daan ng mag-asawa Sorban. Pero hindi pa rin po naalis ang mga titig ng mga ito kay ate. Inahaya ko na po si ate at sinabihan noon na bilis-bilisan ang paglalakad dahil masama na po talaga ang kutob ko. Dahil simula nang umalis kami ay nandoon pa rin nakatayo ang mag-asawa at nakatanaw sa amin. Laking pasasalamat ko na lang po nung nakauwi na kami. Hinihintay na po kami ni na mama at papa nun sa bahay. Naghanda pa nga po sila ng manok at soft drinks at gatas na rin para kay ate. Inayos naman po ng mga ito ang kwarto naming hihigaan at pati na rin ang kwartong tutuluyan na mag-asawa. Pagkatapos po namin kumain, ay nagtanong si mama kung kumusta raw ang biyahe namin. Doon ko na po nakwento kay mama ang weird na mag-asawang nakasalubong namin sa daan. As in, weird po talaga sila, Sir Van. Doon na po nag-alala si mama at sinabing lagyan ko raw ng asin ang palibot ng bahay. Nagtanong pa nga ako noon kung bakit dahil sayang naman ang asin pero sabi ni mama ay eh, sumunod na lang ako. Nilagyan ko po ang mga pinto at maging ang mga bintana sa labas at sa taas na rin po ng aming bahay. Habang naglalagay po ako ng asin sa bintana ng aking kwarto, sa taas ng kubo ay natanaw ko po ang kapitbahay na kubo ni na mama. Noong umalis ako dito noon, bago ako sumama kina ate at kuya, ay wala pa po ang kubo roon. Kaya po tinanong ko si mama kung sinong nakatira at lumipat sa kubong yon. Ang sabi naman po ni mama ay mag-asawa raw ang lumipat doon. Ang sabi nga po ng iba ay malas ang mga yon kasi madalas na may namamatay sa lugar nila o kaya po mga hayop na nakikita sa umaga na wala ng lamang loob. At kung minsan ay wakwak na wakwak daw ang tiyan. Sinara ko na po ang mga bintana at pinto noon. Nagpunta na rin po kami sa aming mga kwarto para magpahinga dahil alas 7 na rin po ng gabi noon. Nakahiga po ako sa kama ko nang bigla po akong may narinig na pumapagaspas sa itaas ng bubong. Para po bang ibon na malaki. Pero kung papakinggan ay malalaman mo agad ang diferensya ng ibang ibon dito. Kinakabahan man po ako noon ay pinilit kong tumakbo papunta sa kwarto ni na mama at papa sa baba. Kumatok po ako ng kumatok sa kanila. Ang tagal pa nga po nilang magbukas dahil nakaidlip na rin. Tinanong po ako ng mga ito kung bakit ako nangangatok ng ganong oras. Gayong itutulog na raw po nila yon. Sinabi ko naman po sa kanila ang napapakinggan ko sa taas. Kaya po nagmadali silang pumunta sa kwarto ni na ate at kuya. Habang papakyat po kaming tatlo, ay bigla po naming narinig ang boses ni ate. Para po itong takot na takot. Kaya po tinulak na lang namin basta ang pinto. Sa bubong po ng kwarto nila ay may naglalakad ng napakaingay. Alam mo po yung mas mabigat pa sa paa ng tao kung humakbang. Ganun po Sir Van. Takot na takot po nun si ate. Kaya po tinabihan ko lang ito at pinatahan. Sabi ko nga po eh, baka makasama pa sa bata sa kanyang tiyan. Lumabas naman po si Papa at si Kuya Marvin noon. Daladala po ni Papa ang kanyang gulok at nagpatulong kay Kuya Marvin na hanapin ang aswang. Alam na po agad namin na aswang yon dahil ang sabi po ni na ate ay bago raw kami makarating sa kwarto nila ay parang may kulay pulang sinulid na bumababa sa may bandang tiyan niya. Mabuti na lang daw po at naiwas niya ang tiyan niya. Habang binabantayan po namin ni mama si ate, ay may narinig po kaming nagkakagulo sa baba. Ang alam ko po noon ay naabutan ni na Papa ang aswang sa likod ng bahay namin. Pero natagalang ito at hindi tuluyang nahuli. Kaya po wala pa rin kaming idea noong gabing yon kung sino ang mga aswang na nagbanta sa buhay ni ate at ng kanyang anak. Kahit po ganun ang nangyari Sir Van, ay nagpapasalamat pa rin po kami dahil ligtas si ate noong umaga na yon. Noon rin pong umaga ay maagang umalis ang mag-asawang kapitbahay namin. Napansin pa nga raw po ng iba naming kapitbahay na may sugat ang lalaki sa braso. At alam niyo po ba, yun din ang mag-asawa na yun na nakasalubong namin noon na tingin ang tingin kay ate. Hindi na po namin nahabol ang mag-asawa, Sir Van. Pero isa lang po ang sigurado namin noon. Sila ang mag-asawa na gustong kumain sa anak ng ate ko. Madali na po yung mahalata sa sugat pa lang nito sa braso. Still, thankful pa rin po kami dahil malusog ang baby ni ate at hindi na rin po nakita pa ang mag-asawang yon. Hanggang dito na lang po Sir Van. Maraming salamat po ulit. Hello po Sir Van. I am Christine. Kumusta po? Isa po ako sa mga supporter nyo sa inyong YouTube channel. At isa rin po ako sa mga nagpapa-shoutout sa inyo araw-araw. Pa-shoutout naman po, Sir Van. Kinakabahan pa po ako magpadala ng private message sa inyo kasi baka hindi nyo ako pansinin. Pero I am glad din po na napakabait nyo to even respond to my message. Gusto ko rin pong ibahagi o i-share sa inyo ang aking experience sa aming probinsya noong nakatira pa po kami sa Capiz. Kilala naman po ang Capiz bilang lugar daw ng mga aswang at mga masasamang elemento at nilalang. May mga ganun nga pong kasabihan at minsan ay naranasan na rin namin ito. Sabi po kasi ng karamihan ay marami daw aswang ang naninirahan dito dahil medyo tago rin daw ang lugar lalong lalo na po ang lugar namin. Hindi naman po ganun katago na wala na halos tao. Sa lugar lang po namin ay medyo malalayo ang mga kapitbahay at may mga palayan pa po ang agwat. Pero may kapitbahay naman po kami dito sa kinatatayuan ng bahay namin, si Aling Mercedes. Mabait po ito at ang kanyang anak na si Teresa. Magkaharapan lang po ang bahay namin at napakatahimik po kung walang tao sa isang bahay. Noong grade 6 po ako sa Urbana. Bali-balita raw po na may mga gumagalang aswang. At minsan pa nga raw po ay nakikitira ang mga ito sa mga bahay-bahay. Hindi naman po bago sa akin ang mga kwentong yon. Kasi lumaki na rin ako na puro ganong chismis. Pero wala pa naman po talaga akong nakikitang tunay na aswang. Ang sabi-sabi po kasi ng iba ay nagbabalat kayo daw po ang mga ito sa umaga at aswang naman daw sa gabi. Kaya mahirap daw hanapin at piliin ang mga ito. Mga alas 6 na po yun ang gabi, Sir Van. Nanonood po ako ng TV sa loob ng aming bahay. Wala pa po noon si na mama at ang mga kapatid ko. Nagtatrabaho po kasi si mama sa munisipyo at kung minsan ay ginagabi talaga ang mga ito sa pag-uwi. Noong tumingin po ako sa labas ng bahay, ay may mga tao akong naaninag. Yung bintana po kasi namin ay kahoy lang pero may kurtina po at naaaninag naman agad sa loob kung may tao sa labas. Narinig ko pong tumatawag ang mga tao sa labas ng aming bahay at kumakatok rin po ang mga ito. Natatakot po akong pagbuksan ng mga ito ng pinto dahil naaalala ko ang bili ni mama na huwag magpapapasok ng kahit sino dahil nga po uso ang mga magdanakaw at pati ang mga aswang sa lugar namin. Kaya po ang ginawa ko noon ay eh, nilak agad ang mga pinto at bintana. Tapos po nagdiretso ako sa taas at nagtago sa kwarto ni na mama. Tinext ko po noon si Teresa na kaibigan ko mula sa kabilang bahay kung nakikita niya ba ang kumakatok mula sa pinto namin. Pero hindi ito nagreply. So, tinext ko po ulit ito na wag pagbuksan dahil baka masamang loob ang mga yon. Magkatrabaho po kasi ang mga magulang namin kaya tsak na hindi pa rin umuwi si Aling Mercedes. Maya-maya po ay tumahimik na rin ang paligid. Wala na pong kumakatok sa aming pinto. Pero naririnig ko pong may kumakatok sa kabilang bahay. Agad ko po itong sinilip mula sa maliit na butas ng aming dingding. Mga tatlong tao po ito. Isang lalaki ang kumakatok, isang babae at isang bata. Doon po kasi sa labas ng bahay namin, Sir Van, ay may ilaw kaya po kitang-kita ko ang mukha ng mga nangangatok. Habang tinitingnan ko po ang mga ito na kumakatok sa kabilang bahay, ay biglang humarap sa akin ng bata. Natakot po ako, kaya tumakbo ulit ako at nagtago hanggang sa makarating si mama. Sinabi ko po kina mama ang aking nakita at ikinuwento na rin sa kanila ang nangyari. Mabuti na lang daw po at hindi ko ito binuksan dahil may chance nga na hindi tao ang mga kumakatok Noong matapos po kaming kumain, noong hihiga na po sana kami at matutulog, ay may biglang sigawan sa kabilang bahay. Nataranta naman po si na mama at papa at tumakbo papunta sa kabilang bahay habang daladala ang kanilang itak o patalim. Natakot na rin po ako noon. Pagkarating po ni na mama at papa ay hinabol daw po ni papa ang aswang dahil inatake po nito si Teresa Nauna raw po kasi silang makauwi kay Aling Mercedes, kaya mag-isa lang si Teresa sa bahay. May kumatok din daw po, pero hindi raw ito binuksan ng kaibigan ko. Pero nang matanaw daw po ng mga aswang na may tao sa loob, ay tinulak daw po ng tinulak ng mga ito ang pinto. Hanggang sa mabuksan ito. Nang makapasok daw po ang mga ito, ay pinagkakalmot at inatake ang walang laban na si Teresa. Mabuti na lang daw po at nakarating agad ang nanay nito at napalo ang lalaking aswang bago pa nito makagat ang kaibigan ko. Doon na rin daw po pumasok sina mama at papa, kaya tumakbo na ang mag-anak na aswang sa gubat. Isinugod po namin noon sa ospital sa bayan si Teresa kasi malalim rin po ang mga sugat na natamo niya. Noong umaga po ay pinaghahanap ang mga aswang pero hindi na po ito nakita. Mabuti na lang at nakaligtas si Teresa sa insidenteng yon. So ayan po at napahaba na. Thank you po ulit Sir Van. Sana po ay mapasama ito sa mga videos na i-upload nyo sa inyong YouTube channel. Thank you po ulit. Magandang gabi po Sir Van. Ako nga po pala si Dayan. Or you can also call me Dan po. Matagal na po akong nakikinig sa YouTube channel nyo. Nakatira po ako sa Capiz, kasama ang aking pamilya. Si mama lang po ang kasama ko sa paglaki dahil iniwan na rin po kami ng aking ama. Simula pagkabata ko po, ay hindi na ako nagkaroon ng chance para makita siya. Ni hindi ko nga po ito nakilala. Ang Capiz po ay kilalang kilala na bilang lugar ng mga aswang. Kahit po sa Facebook ay sikat na sikat ang mga kwento nito. Sa mga post ng mga tao at mga turista na dumadayo roon. Hindi po ba? Tsak po akong nakakarinig na rin kayo ng iba't ibang creepy stories tungkol sa lugar na to. Even though hindi naman po talaga lahat ng nakatira dito ay puro aswang. Pero marami rin pong nagsasabi na marami raw kababalaghan ang nagaganap sa lugar na ito. Lalong-lalo na raw po sa mga dayo. Gusto ko pong manghingi ng oras nyo para ishare itong karanasan ko sa mga aswang. Noong ako po ay bata pa lang. Siguro po ay nasa 7 o 8 years old ako noon. Bale, ganito po Sir Van. Noong bata po ako, gabi po noon, kumakain po kami ni Mama nang may kumatok sa labas ng pintuan namin. Umuulan po noon. Ang tanda ko po ay may bagyo noon, kaya medyo may kalakasan din ng pagkulog at pagulan sa labas. Mag-asawa po ang kumakatok at may dalang dalawang malaking bag. Nakikiusap po ang mga ito na makikituloy muna ng dalawang gabi gamit ang salitang makikisilong ho. Napaawa naman po si mama noon dahil sobrang lakas nga po ng ulan sa labas kaya po pinatuloy namin ang mga ito. Bale, dalawang kwarto po ang meron ng bahay namin. Isa po sa taas. Magkasama po kami roon matulog ni mama. At ang isa naman po ay tambakan namin ng mga gamit na hindi na masyadong kailangan. Doon po namin sila pinatuloy pagkatapos pong linisin ni mama ng kaunti ang kwarto. May ilaw din naman po kasi roon at may mga unan at banig din. Isa lang po kasi ang available naming kama kasi kaming dalawa lang naman ni mama ang natutulog doon at nasa taas na po yung isa. Maayos naman pong dumaan ang gabi, Sir Van. Pero pagkagising po namin ng umaga, ay may nangangamoy pong mabaho sa harapan namin. Nakita po namin doon ang patay na baboy damo. Yun po bang itim? Alam niyo po ba yon? Yung madalas makita dito sa mga probinsya. Nagtaka po kami noon, pero nilinis na lang din ni mama. Noon pong minsan naming nakasabay lumabas ang mag-asawa, ay napansin ko pong baliktad ang refleksyon ko sa mga mata ng babae. Di ba po Sir Van, kapag baligtad daw ang refleksyon mo sa mga mata ng isang tao, ay aswang daw po ang taong yun. Sinabi ko po yun kay mama, pero hinayaan na lang daw niya dahil aalis na rin naman daw ang mga ito kinabukasan. Gabi po yun Sir Van. Naririnig po namin sa ibabang banda ng bahay na para pong may kinakatay. Alam niyo po ba yung tunog ng hayop na papatay na? Para pong ganon. Natatakot na po kami noon ni Mama Sorban. Para po kasing may umaakyat pataas sa aming hagdanan. Doon na po namin inilak ang mga pinto at bintana ng aming kwarto sa taas. Ang sabi pa nga po ni Mama eh, ayos lang kung manakawan. Basta ay ligtas lang kaming dalawa. Nakatulog po kami ni Mama noon. Bandang alas 5 na rin po ng umaga. Puyat na puyat po kami. Kasi para pong may pinagdudumugan ng mag-asawa doon sa baba para pong nakakadiri na agad ang tunog nun. Pagka umaga po ay wala na ang mag-asawa sa aming bahay. Wala na rin po ang mga gamit ng mga ito. Pero nasukap po si mama dahil po pagkabukas ng pinto ay may nakakalat na mga lamang loob ng baboy. Nagkalat po ang dugo nito sa sahig at napakabaho po nito. May mga langgam pa nga po. Wala na po kaming choice noon kundi linisin ang kalat. At laking pasasalamat naman po namin ang hindi na bumalik ang mag-asawa na yon. Naging lesson na rin po yun sa amin na wag basta-basta magpatuloy ng hindi mo kilalang mga tao sa bahay nyo. So hanggang dito na lang po Sir Van. Thank you so much for listening and reading my story po. Sana po ay magkaroon kayo ng maayos at masayang araw. Magandang gabi po, Sir Van. Ako nga po pala si Henry. Isa po ako sa mga supporters ng inyong YouTube channel. Marami na rin po akong na-download ng mga kwento ninyo na madalas kong pinapanood. Especially kapag bakasyon ko po. Gusto ko rin pong magbahagi ng aking horror experience. Tungkol naman po sa abandonadong bahay doon lang malapit po sa amin. Bata pa po kami noon Siyempre po kapag mga bata, napakahilig maglaro. Kahit pa paluin ng mga nanay eh, tuloy pa rin. Isa na rin po ako sa mga bata na yon. Siyempre, nakakaingit kayang tumingin sa mga kalaro mo na naglalaro sa labas. Samantalang ikaw ay nakakulong sa bahay at pinagbabasa o pinapatulog. Paborito po naming maglaro doon sa may bahay na matagal nang walang nakatira. Malapit-lapit po yung bahay na yon sa bahay ng ninang ko pero medyo malayo rin ang agwat. Lagi rin po akong nasa bahay ng ninang ko noong mga panahong yon dahil may anak po itong lalaki na si Kevin. Kalaro ko po ito lagi kaya po ay kapag maglalaro kami ay doon lagi sa may abandonadong bahay. May one time pa nga po na pumunta kami ron. Hindi naman po kaming dalawa lang. Kasama po namin ang iba pa naming mga kalaro noon. Kasi naglalaro po kami ng Chinese garter at habulan. Maganda po kasing maglaro doon kasi napakalawak ng bahay. So ayun na nga po. Habang naglalaro kami ng Chinese garter, ay napatingin po ako sa atik ng bahay. Yun pong kwarto na parang pinakabubong ng bahay. Malaki po kasi yung bahay, Sir Van. Kaya may atik sa pinakataas. ba diba, bongga? Aalisin ko na po sana yung tingin ko doon. Pero para pong may napansin akong gumagalaw. Kaya po mas pinagmasdan ko pa ang atik. Tinawag na nga ako ng aking kaibigan para sumali sa laro nila. Pero nakatingin pa rin po ako sa bintana noon. Tapos po, nalingit lang po ako nung sandali. Pero paglingon ko po, ay may babae na sa bintana sa may atik po. Pinilit ko pong talasan pa ang paningin ko para mas makita ang kabuuan ng mukha nito. Pero sana po ay hindi ko na lang yun ginawa. Paano ba naman po kasi? May tahi ang bibig ng batang babae. Tapos po ay punit-punit na rin ang pulang bestida nito. Nagtaasan po ang balahibo ko noon, lalo na po nung kumaway ito. Sa sobrang takot ko nga, ay napasigaw pa ako noon ng may multo. Hindi po ako nagmumura pero napamura po talaga ako ng mga sandaling yon. Eh kahit nga po lalaking lalaki ako eh, kumaripas ako ng takbo. Nagsunuran naman po ang mga kaibigan ko kahit hindi naiintindihan ang nangyayari. Hindi rin yata po nila nakikita noon ng babae. Ako lang po talaga yata. Nagdiretso po kami sa bahay ng ninang ko noon at doon kami nagkwentuhan sa aking nakita. Nagyayabangan pa nga po ang mga kaibigan ko noon na papasukin daw nila ang bahay. Akala nga po nila eh nagbibiro lang ako dahil madalas ko rin silang pinaprank. Kaya po nung una ay hindi rin sila naniniwala sa akin. Pero nung pumasok po kami sa bahay ni Naninang ay pinagmerienda kami nito. Kinuwento ko nga rin po kay Ninang ang nangyari. Ang sabi naman po nito ay minsan din nga niyang nakikita ang babae na nakasilip sa bintana mula sa atik ng bahay. Lalong lalo na raw kapag umuwi siya ng hapon o gabi na galing sa trabaho. Minsan naman po ay sa bintana sa unang palapag ng bahay. Tinitingnan lang naman daw siya nito pero mabuti at hindi raw ito nananakit. Pero hindi rin daw po may iwasang matakot si Ninang. Aba, kung ikaw ba naman ang tititigan ng multo eh, hindi ko na lang din alam kung makakaihi ka pa ng maayos. Matagal na raw din pong nakatayo ang bahay. Siguro daw ay around 90s na rin ito. At ang hinala po ng mga tao ay may namatay dito. Kaya po nagpapakita ito sa mga dumadaan. Hindi lang nila sure kung anong nangyari sa batang may tahi ang bibig. Pero tsak daw pong hindi magandang istorya ang nasa likuran nito. Nang sinilip ko po ang bahay, ay nakita kong muli ang batang babae. Kaya muling nangatog na naman ang tuhod ko. Noong pauwi nga ako ng hapon eh, hindi na ako sumulyap sa bahay at kumaripas na ako ng takbo pa uwi. At kapag naman po inaaya akong maglaro doon, ay hindi na po ako sumasama sa takot na makita ko uli ang batang may tahiyang bibig. Ang creepy po kasi ng itsura noon at kahit yata po kayo ay matatakot kapag tinitigan kayo nito. Ngayon ay matagal ko na rin hindi nakikita ang haunted house na yon. Lumipat na rin po kasi kami ng pamilya ko dito sa Pampanga. Hindi ko rin po sure kung nagpapakita pa ang batang multo hanggang ngayon sa bahay na yon. Pero ang mahalaga po ay safe na ako ron. At kahit papano ay hindi ko na ito muling naaalala pa. Hanggang dito na lang po Sir Van. Pa-shoutout naman po ako at saka make more stories pa po. Yun po bang mga pa-suspense? Kasi yun po talaga ang gusto ko sa mga stories nyo eh. So maraming salamat po. At sana ay maisama nyo itong story ko sa mga kwentong ikukwento nyo sa inyong mga followers. Ayun lang po. Maraming salamat pong muli. Good evening po, Sir Bana. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyong minsan akong umibig sa isang multo? Alam ko pong hindi ka panipaniwala. Ni ako nga po, hindi ko rin lubos maisip na nangyari yon sa akin. Ako nga pala si Hans. Taga dito po ako sa Isabela. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyo. Nangyari ito back when I was 20 years old. Siguro po mga year 2015 nangyari. Nagkayayaan po kaming magkakaibigan noon na umaten sa birthday party ng kaibigan namin na si Troy. Around January po yon. Then syempre, matali ko po yung kaibigan. Kaya po pumunta naman din kami. Pagkarating po namin doon, ay kumain lang kami at nagkayayaan na nga po kaming magkainuman. Hindi naman ganun karami ang nainom ko. Dahil pag uwi ko ay tiyak na masisermonan ako ng nanay ko. At alam kong sasakit din ang ulo ko kinabukasan. Eh may pasok pa ako nun Sir Van. Mga around 10pm na nang magpaalam ako na uuwi. Dahil medyo nahihilo na rin ako. At ayaw ko namang iwanan ng matagal si na mama at ang aking kapatid na babae sa bahay. So yung bahay namin ay malayo-layo pa sa bahay ni na Troy. Siguro ay mga ilang kilometro pa ang layo. Tapos hindi ko nadala noon ang aking motor dahil nga nag-commute lang kami ng mga barkada ko papunta sa bahay ni na Troy. Kaya alas 10 na ng gabi ay naglalakad pa ako sa kalsada. Hindi naman ganun kadilim dahil may mga streetlights naman sa bawat gilid ng kalsada. Doon naman sa mga una kong dinaanan ay may mga tambay pa rin ang ilan pa nga ay nagiinuman, kaya medyo maingay pa rin. Noong makarating na ako sa halos kalagitnaan na ng lugar papunta sa bahay, ay napansin ko doon ang abandonadong bahay. Ang sabi ng mga nakatira dito ay matagal na daw yon. Panahon pa nga raw yun ng mga hapon nakatayo at wala na rin daw gustong tumira doon. Tinatawag nga ng karamihan na haunted house ang bahay. Minsan kasi ay eh, may kung ano-ano raw nakikitang mga nilalang dito. Hindi rin naman ako naniniwala kasi ang motto ko ay to see is to believe. Noong nasa tapat na ako ng abandonadong bahay, ay nakaramdam ako ng sakit ng sikmura. Tapos nagsuka ako sa harap ng gate ng bahay. Eh hindi ko na kasi napigilan. Masama na ang tama ko noon. Gusto ko na nga lang lumugmok sa higaan at matulog na lang. Sa sobrang asim ng panlasa ko, ay nagmatapang na ako at pumasok sa sirang gate ng abandonadong bahay. May bumba kasi ron. Alam niyo yun? Ano ba yun sa Ingles? Basta ganun po. Yung pinapump para may lumabas na tubig at magamit sa mga bagay. So, gumagana pa naman yon at hindi naman namamatay. Kaya maayos pa yung bomba ng abandonadong bahay na yon. Naghugas lang ako ng mukha at nagmumog na rin. Mukha namang malinis ang tubig dito. Aalis na sana ako nang may maaninag akong babae sa may hagdanan. Dahil nga lasing, eh malakas ang loob ko. Kaya tinanong ko ito kung sino. Hindi ito umiimik. Tapos nung tiningnan ko ito, pakshit sarban. Napakaganda nito. Para nga akong nakakita ng diwata noon. At syempre, chicks agad ang nasa isip ko. Kaya tinanong ko ang pangalan niya. Ang sabi lang sa akin ito ay Carolina daw. Wala akong idea kung saan sa barangay namin nakatira si Carolina. Dahil noon ko rin lang ito nakita. At kung matagal ko na itong kakilala, ay baka naligawan ko na ito. Mabait kasi ito. Nakausap ko pa nga ito noon. Tinatanong ko kung nagaano siya sa haunted house ko no. Pero wala siyang sinasagot. Purong ngiti lang at nahuhulog talaga ang loob ko sa boses nito, Sir Van. Lalo na at halatang napakabait nito. Para na nga akong tanga habang naglalakad pa uwi. Pangiti-ngiti kasi ako habang pagyewang-gewang ang lakad. Ang sabi kasi nito ay umuwi na ako dahil lumalalim na rin ang gabi. Kaya umuwi nga ako. Pero hindi ko makakalimutan ang pangalan at mukha niya. Ang sabi ko pa nga rito ay babalik ako kinaumagahan para maging boyfriend niya. Tapos nginitian lang ako. Ang yaman nga niya sa ngiti eh. Noong hapon, pagkatapos ng klase namin kinabukasan, ay nagdiretso agad ako sa lumang bahay. Sumisigaw ako at tinatawag si Carolina. Nakalakang pinto ng bahay at kahit anino ng dalaga ay wala akong nakita. Na broken talaga ako nun Sir Van. Kasi sabi nito sa akin nung gabi ay hindi naman daw ito umaalis sa bahay. Pero wala naman ito nung muli akong pumunta. Masakit sa puso syempre. Nagkakapi ako sa bahay ng lolo ko noon. Tapos napansin niyang tulala ako. Doon ko nga naikwento sa kanya ang babaeng nakilala ko. At tinanong ko na rin sa kanya ang bahay nito. Nagulat talaga sa akin si lolo. Naibuga pa nga niya ang kanyang kape. Buti nga hindi sa akin eh. Tinanong ko ito kung bakit. Tapos, doon na nagumpisang magkwento ang lolo. Ang sabi nito ay matagal na raw nakatayo ang bahay. Binata pa lang daw siya noong may nakatira dito. Mag-anak ang mga ito at ang pagkakaalam daw niya ay half American ang mga ito. May anak daw dalaga ang mag-asawa pero madalang daw itong lumabas ng bahay. May anak din daw ang mga itong lalaki na madalas namang naglalaro sa labas. Ang tanda daw niya ay Christopher ang pangalan ng lalaki. Tapos Carolina naman ang pangalan ng babae. Ang tagal pa ngang nag-isip nun ni Lolo Sorban. Basta raw eh nasa dulo na ng dila niya. Tapos letter C daw ang una. Diyos ko talaga si Lolo Sorban. Ang huli daw niyang nalalaman noon ay naiwang bukas ng katulong ang pinto ng bahay. Habang nasa taas daw noon si Carolina, may pumasok daw ng mga magnanakaw noon at ninakawan ang bahay. Ni hindi pinalaya si Carolina. Ang sabi ng mga ito ay pinatay daw. Pero ang sabi naman ng iba ay ginahasa raw muna bago pinatay. Iyak daw ng iyak ang mga magulang nito pagka-uwi. Hindi raw matanggap ng mga ito ang nangyari sa kanilang anak kung kaya ay lumipat ang mga ito ng bahay. Pagkalis daw ng mga ito, nagsimula ang pagpaparamdam ni Carolina. Tuwing gabi raw ay may umiiyak sa bahay at minsan naman ay nakikita sa harapan ng bahay ang umiiyak na dalaga. Ang sabi ng iba ay naghahanap ito ng hustisya pero napakahirap nang hanapin ang gumawa nun sa kanya dahil napakatagal na ring panahon nun. Noong marinig ko yon, ay sa halip na kilabutan ay Naawa ako para kay Carolina. Doon ko rin na-realize na hindi tao ang nakausap ko noong gabing yon. Pero ramdam ko rin yung lungkot at pagsisisi sa akin na sana ay hindi muna ako umuwi at kahit papano ay napasaya ko ang multo ni Carolina. Tawagin man akong baliw ay wala akong pakialam. Pero alam ko Sir Van na yun na ang una at huli naming pagkikita ni Carolina. Ayan at napahaba na Sir Van. Thank you po sa pagbabasa at sana ay masaya ang araw ninyo. Hanggang dito na lang po. Salamat ulit. Hello po Sir Van. Ako nga po pala si Marie. Nakatira po ako ngayon dito sa Quezon. Since marami na pong nagbabahagi ng mga kwento sa inyong YouTube channel, ay gusto ko na rin pong ibahagi ang akin. Na-experience ko po ito way back 2017. Around December po yon. Gabi na rin po noon, Sir Van. Kasama ko po ang aking kaibigan noon. Umaten po kasi kami noon ng simbang gabi. At noong pauwi na nga po kami, ay doon na kami inabutan ng malakas na ulan. Sakto pong napatapat kami sa bahay na matagal nang walang nakatira. Ilang bahay na lang po ang pagitan mula rito para makarating kami sa bahay. Pero wala na rin po kaming ibang choice dahil ayaw naman po naming mabasa dahil may mga gamit din kaming mga dala at ayaw naman po naming magpaulan para lang makauwi sa aming bahay. Kung kaya po ay sumilong muna kami ng kaibigan ko doon sa lumang bahay. Mabuti nga po at walang butas ang bubong noon at kahit papano ay hindi kami nabasa. Mas lumakas pa ang ulan noon at sumabay pa ang mga malalakas na pagkulog at pagkidlat sa labas kung kaya po ay napilitan kaming pumasok sa walang ilaw na bahay. Napakadilim nga po sa loob kaya po binuksan po namin ang flashlight ng aming mga cellphone at sinuyod ang kabuuhan ng bahay. Malaki po ito at puro agyo na rin Siguro po sa tagal na rin walang tumitira at nag-aalaga sa bahay. Sira na rin po ang hagdan nito pataas at siguro po ay isang tungtong pa lang dito ay guguho na. Habang nag-uusap po kami ng kaibigan ko at nagtatanungan kung anong gagawin namin kung hindi patitila ang ulan, ay may narinig po kaming naglalakad mula sa itaas na palapag ng bahay. Akala po namin nun ay pusa lang dahil magaan lang po ang lakad. Pero maya-maya po ay may biglang kumakanta. Yung kanta po ba na ang gamit ay ibang salita? Para pong Latin yon. Hindi po namin maintindihan ang kinakanta at lalo na pong hindi namin alam kung sino ang kumakanta. Pinanatili po naming buhay ang aming mga flashlight noon, Sir Van. Hanggang sa nawala po yung tunog ng boses ng kumakanta. Medyo napanatag po kami noon. Pero maya-maya po ay biglang bumagsak ang kahoy na lamesa sa harapan namin. Sira na po yun at mas lalo pang nasira noong ito ay nabagsak. Hindi po yun hangin Sir Van. Alam po naming hindi hangin ang may gawa kung bakit bumagsak ang lamesa. Noon pong mga oras na yon ay nakatitig lang ang kaibigan ko sa may taas ng hagdanan. Alam ko po kasing may third eye ang aking kaibigan at alam ko pong may nakikita ito. Agad ko na po itong kinapitan at tumakbo na kami palabas. Wala na po kaming pakialam noon kung mabasa kami o mabasa ang mga cellphone naming daladala. Basta ang mahalaga po noon ay makaalis kami sa nakakatakot na bahay na yon. Matagal din po kaming nagtatakbo bago kami nakauwi. Hanggang sa pag-uwi po ay napansin kong tulala ang aking kaibigan. Kaya po agad ko itong pinainom ng tubig at tinanong dito kung ano ang nakita niya. Nangingilid na po ang mga luha nito habang nagkukwento. Ang sabi po nito ay may nakita raw siyang batang walang mata at puro dugo ang katawan. Ito rin daw po ang naghagis ng lamesa sa aming harapan. Kung kaya pala ay may tinitignan ng kaibigan ko sa may sulok. Noong bigla na lang tumilapon ang lamesa. Pinakalma ko po ang kaibigan ko noon, Sir Van. Doon ko na rin muna ito pinatulog dahil wala nang masakyan sa labas at malayo pa ang bahay nito. Ayaw ko naman pong maglakad dito ulit at mapatapat sa bahay na yon. Hanggang ngayon po Sir Van ay naaalala pa rin namin ng kaibigan ko ang nangyaring yon sa amin. Laking pasasalamat ko na lang talaga at hindi na trauma ang kaibigan ko sa nakita niya noon. Siguro po ay dahil sanay na rin siya sa mga ganong nilalang na palagi niyang nakikita pagkabata pa lang niya Simula po noon ay may daladala na kaming payong kapag aalis ng bahay, lalo na at gabi na. Nagpapasundo na rin po kami, lalong-lalo na kapag sasapit na ang alas 6. Ayaw naman po kasi naming maulit muli ang nangyaring yun sa amin. So hanggang dito na lang po Sir Van. Sana po ay mabigyan nyo ng panahong mapili ang kwento ko sa mga kwentong i-upload nyo someday. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig ng channel nyo. Isa po kayo sa paborito kong narrator. Sana po ay maibahagi nyo sa channel nyo itong kwento ng tatay ko. Tawagin nyo na lang po akong Marie. At ang tatay ko naman ay si Pedro. Isa siyang stillman carpenter. Nagkaroon sila noon ng isang malaking proyekto sa lugar namin Isang malaking bahay na may tatlong palapag. Marami daw sila nung trabahador at isa na si tatay. Pero ginawa daw nung cook si tatay. Kaya siya daw ang nagpapakain sa lahat ng trabahador na nandon. Yung iba daw ay mga dati niyang kasamahan at yung iba naman ay mga baguhan. Galing pa daw sa ibang baryo ang mga baguhang trabahador. Sabi ni Papa, may isa daw doon na karpentero na Napansin niyang hindi kumakain ang niluto niya. Tawagin na lang natin siyang Andoy. Maliit daw na lalaki si Andoy na may kaitiman. Matikas din daw ang katawan nito na halatang banat sa mabibigat na trabaho. Tahimik lang daw ito. Minsan nakikita daw ito ni Papa na matalim na tumititig sa kasamahan nito. Madalas din daw itong tuksohin ng mga kasamahan nito hindi kasi ito palangiti at lalong hindi daw ito kumikibo. Pero kung sa kasipagan daw, ay angat na angat ito. Wala din daw maririnig na reklamo mula dito. Kaya naman ito daw talaga ang unang tinatawag ni Papa pagkakain na. Kaso lang ay tinatanggihan ito ang mga luto doon sa kantin nila. Nagbabaon daw ito at lumalayo sa kanila pagkakain na. Tinutukso nga daw ito ng mga kasamahan nito na masarap siguro ang ulam nito. Kaya ayaw nitong makisabay sa kanila. Titingin lang daw ito ng matalim sa kanila at lalayo na. Parang ayaw daw nitong ipakita sa kanila kung ano ang kinakain nito. Minsan daw ay inalok siya ni Papa ng niluto nitong ulam. Isda at gulay. Pero tinanggihan lang nito. Ang isa pa daw na napapansin ng mga ito sa taong yon ay madalas daw itong pumapasok sa kakahuyan na nasa likuran ng ginagawa nilang bahay. Hindi daw nila alam kung anong ginagawa nito. Ang iniisip na lang nila ay baka nagbabawas ito at hindi lang ito sanay sa banyo. Ang kwento kasi ng mga kasabayan nitong karpintero ay napadpad lang ito sa baryo nila. Naghahanap daw ito ng trabaho at galing pa ito sa malayong probinsya. Naawa daw ang leadman nila dito kaya tinanggap nila ito. Pero ni minsan ay hindi daw ito nakikihalubilo sa kanila. Pag nag-uumpukan na daw sila, ay bigla na lang itong lalayo. Minsan daw ay nawawala ito ng ilang oras noon sa barracks nila. Tulog na daw ang iba noon at siya ay paikot-ikot pa sa labas ng barracks nila. Minsan napag-usapan daw nila ito. Sabi ng kasama nito sa barracks ay lumalabas daw si Andoy ng madaling araw at nakikita na daw nila itong nasa gawaan na ng umaga. Tapos na daw itong magumagahan. Tinatanong daw nila kung ano ang kinain nito sa almusal dahil wala pa namang naluluto. Nagkape lang daw ito kaya binigyan daw siya nun ni Papa ng isang cup noodles, nilagang itlog at tinapay. Pero ibinigay lang daw nito sa kasamahan nila. Natatawa na lang daw nun si Papa Parang hindi daw ito sanay kumain ng mga lutong pagkain. Kwento ni Papa, isang umaga daw habang naghahanda daw siya ng uulamin, ay nakita niyang pumasok si Andoy sa loob ng maliit nilang kantin. Nasa labas daw si Papa noon at naghahakot ng kahoy na panggatong. Nagtaka daw siya kung anong gagawin doon ni Andoy. Gayong hindi naman ito kumakain ng mga niluto niya. Pagbalik niya daw ay hindi niya na ito naabutan. Pero nang bilangin na daw niya yung hiniwang manok na pipirtuhin ay kulang na daw yon ng mga limang piraso. Binibilang kasi yun ni Papa bago hugasan. Kaya hinanap daw niya nun si Andoy kasi ito yung huli niyang nakitang pumasok doon. May nakakita daw dito na pumasok sa kakahuyan. Kaya hinanap daw ni Papa doon. Nakita niya daw itong nakatalikod sa kanya. Sinilip niya daw kung ano ang ginagawa nito at nakita niyang may kinakain ito. Ganoon na lang daw ang gulat noon ni Papa. Nang makita niyang yung limang hiwa na hilaw na manok daw ang nilalantakan nito. Marahan daw siyang umalis doon. Hindi daw siya makapaniwala sa nakita. Bumalik daw nun si Andoy na parang walang nangyari. Kwento pa ni Papa na sa tuwing karni daw ang ulam ay palaging kulang daw ang hiwa nito bago niya lutuin. May nagkwento kay Papa na kasamahan nito sa barracks. Sinundan daw nito si Andoy. Minsan nang magising ito ng madaling araw. Nakita daw nito na pumasok daw si Andoy sa loob ng kakahuyan. May dala daw itong isang sulo o yung kawayang may tela sa dulo at sinisindihan para magkaroon ng apoy. Nakita niya daw na parang may ginagawa itong ritual Pagkatapos ay nawala itong bigla dahil pumasok pa daw ito doon sa kasukalan. Maya-maya daw ay may bitbit na itong buhay na manok. Binali daw nito ang ulo ng manok. Nilaslas daw nito ng dala nitong pocket knife yung leeg ng manok at sinahod ng bibig nito ang dugo. Kitang-kita pa daw niya kung papaano tanggalan ni Andoy ng balahibo yung manok saka nilantakan ito. Hindi raw niya natagalan ng nakita at sobrang nandiri daw siya. Nauna siyang bumalik ng barracks. Maya-maya daw ay bumalik na rin si Andoy. Natulog daw ito na parang walang nangyari. Simula daw nun ay parang nangilag na sa kanya yung mga kasamahan niyang nagbabaraks. Si Papa naman daw ay pinagtatabi na lang niya ito ng hilaw na karne. Hindi naman nakakatakot si Andoy. Nalaman nilang lumaki ito sa bundok na may ibang pinaniniwalaan. Natapos naman daw ang trabaho nito sa proyektong yon na wala namang nababalitang may sinaktan nito. Hindi lang daw sila sigurado kung ano ito. Aswang ba daw o isang kulto? Hanggang dito na lang po Sir Van. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo, Boss Van. Tawagin niyo na lang po akong Jess. At may kwento po ako tungkol sa isang karpentero noon sa construction. Itong kwento nga pala ay karanasan ko. Ipapasulat ko lang sa anak ko na nasa high school. Sana ay magustuhan ito ng mga nakikinig sa channel mo. Narinig kong nakahiligan ng anak kong makinig sa mga nakakatakot na channel sa YouTube. Kaya sabi ko na ikwento niya sa inyo yung karanasan ko. May third eye ako, simula pa nung bata ako. Minsan nang pinasara ito ng nanay ko sa kaibigan niyang manggagamot. Pero bumalik din. Noong mahulog ako mula sa bubong. Noong nagsisimula na akong magkarpentero. Unang tumama ang ulo ko noon sa lupa. At buti na lang hindi nabasag ang bungo ko. Nagkaroon lang ako noon ng bukol. At wala namang naging malaking pinsala sa katawan ko. Pero simula noon ay muli kong naramdaman yung mga bagay na ayokong makita at maramdaman ulit. Pero dahil medyo nasanay na ako noon na makakita, ay hinayaan ko na lang na bukas ito. Hindi ko naman inaasahan na isa pala ito sa magiging balakid sa trabaho ko. Isa ako sa mga baguhan sa construction site na yon. Isa akong karpentero at wala pa akong asawa ng mga panahong yon. Kaya sa baraks ako nanunuluyan noon. Isang four-story condominium ang proyektong pinasukan ko kaya marami kaming mga karpentero noon. At dahil baguhan ako, ay hindi ko pa gaanong kakilala ang mga kasamahan ko. Nagsimula ako nung makaramdam ng kakaiba nang ilang gabi na akong mag-isang natutulog sa barracks. Umalis kasi ang kasama ko doon dahil may emergency ang pamilya nito. Simula noon ay palagi na akong nagigising na parang may kasama akong natutulog doon. Naririnig kong may humihilik at umuuga minsan yung higa ang papag sa tapat ng higaan ko. Minsan, pag nagigising ako sa madaling araw, ay may nakikita akong nakatayo lang sa may pintuan. Nakatalikod dito. Akala ko noon ay nakikitulog lang doon sa barracks ko, kaya hindi ko pinapansin. Pero isang gabi noon, ay naramdaman kong umuga yung higaan ko. At naramdaman ko na lang noon na may humiga na sa tabi ko. Nakatalikod ako dito. Pero unti-unti ko itong nilingon. At ganun na lang ang kilabot ko noon dahil nakaharap ito sa akin. Pabalikwas akong bumangon noon pero paglingon ko ay wala na ito. Nilagyan ko ng una noon ng bakante sa higaan ko at nakatulog na ako ulit. Sanay naman na akong makakita noon ng multo ang hindi lang ako sanay ay yung harap-harapan ko itong nakikita. Simula noon ay madalas ko nang nakikita itong lalaki na naka nakauniforme din ng pangkarpintero. Palagi itong nasa barracks ko. Nakatayo lang sa may pinto. Ihiga sa isang papag at mawawala. Ganoon ang nakikita ko gabi-gabi. Medyo nasanay na ako. May kilabot pa rin akong nararamdaman sa tuwing nakikita ko ito. Pero may isang araw noon na sobrang natakot ako. Lunch break yon at doon ako sa labas ng barracks ko kumain. Hindi ko alam kung bakit parang hinihila ang mga mata ko nung tumingin sa taas ng building. Nang mapatingin ako doon, ay may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa bungad ng pangatlong palapag. Kakayari lang noon at open pa yung palapag na yon. Nakita kong papalapit ito sa bungad. Napatayo ako noon at sinigawan ito na lumayo doon dahil baka mahulog ito. At ganoon na lang ang kilabot ko noon nang makita kong nahuhulog na ito mula sa palapag na yon. Napasigaw ako ng malakas dito. Dali-dali akong tumakbo noon papunta sa kinabagsakan nito. Nakita kong may nakasunod din sa aking ilang trabahador. Pero ganoon na lang ang pagtataka ko dahil wala namang katawan na bumagsak doon. Nagtaka tuloy sila kung bakit ako nataranta ng ganon. Grabe pa naman ang kabog ng dibdib ko noon. Hindi ko alam kung totoo ba yung nakita ko. Kasi nga medyo malayo na yung palapag na yon. O baka namamalikmata lang ako. Bumalik na yung kasama ko noon sa barracks. Kaya medyo nakampante na ako na hindi na magpapakita sa akin yung multo ng lalaki. Nakwento ko dito yung nakita ko nung tanghalian at natawa lang ito. Wala naman daw itong nabalita ang may tumalon sa building ng araw na yon. Pero nung nakaraang buwan daw, bago ako dumating ay may nahulog daw na isang karpentero mula sa pangatlong palapag. Halos kakatapos lang daw nilang magbuhos noon. Lumapit lang daw ito sa bungad para sumilip sa ibaba. Pero nagtaka na lang daw ang mga kasamahan nito dahil bigla daw itong nawala doon sa pangatlong palapag. Saka lang daw nila narinig ang mga sigawan sa baba. Nahulog pala ito nang hindi nila napapansin. Kinilabutan ako sa nalaman ko. Baka yun kasi yung nakita ko ding nahulog sa building. Pinakita sa akin ng multo kung paano ito namatay. At ang isa pang nagbigay ng kilabot sa akin noon ay nung malaman kong dati niyang higaan yung hinihigaan ko. Kaya pala, iilang beses din ako nung nananaginip na may sumasakal sa akin. Kwento pa nitong kasamahan ko ay wala nang ibang natulog sa higaan nito. Simula daw nang may isang helper na muntikan ng hindi magising nang matulog ito sa higaan ng namatay na karpintero. Hello po, Boss Ban. Tawagin niyo na lang po akong Rosa. May kwento po sana akong ipapabasa sa inyo tungkol sa kapitbahay namin noong nakatira pa ako sa Bacolod. Madalas ko pong napapakinggan sa mga horror channel nyo ay tungkol sa mga multo, aswang, mangkukulam at kung ano pang mga elemento at nilalang. Pero ito pong ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa kapitbahay namin dati na isang karpintero. Tawagin na lang po natin siyang Fred. Fred. Noong una, mabait naman siya at sa kanya pa nga madalas no na magpapanday si na papa. Magaling din talaga kasi itong karpentero. May dalawa itong anak noon na nasa elementarya pa lang. Nasa abroad ang asawa nito at ang nanay nito ang nag-aalaga sa mga anak nila. Siya naman ay may trabaho noon sa bayan. Masasabi kong mabait si Mang Fred at mahal na mahal nito ang mga anak niya. Nagsimula lang itong nagbago nang malaman nitong may iba ng karelasyon ng asawa nito sa ibang bansa. Agad kumalat yun sa lugar namin at napahiya ng gusto itong si Mang Fred. Hindi ito umuwi sa bahay nila ng isang linggo. Ayaw nito ng pinagtitinginan at pinag-uusapan. Nalaman na lang namin noon na natanggal ito sa trabaho dahil madalas daw itong absent at pumapasok pa daw ito ng laseng. Napansin naming ang laki agad ng pinagbago nito. Pag may dumadaan nun sa bahay nila at nag-uusap, madalas din itong nagpupukpok ng kung ano-ano paggabi na at nakakabulabog na ito sa aming mga kapitbahay. Pag pinagsasabihan naman ito, ay lalo pa nitong nilalakasan ng pagpukpok. Nakailang reklamo na rin kami noon sa barangay, pero puro lang ito pangako. Ilang araw lang at muli na naman itong mag-iingay. Maliban pa noon, ay madalas na naming naririnig na umiiyak ang mga anak niya. Halos sukuan na din daw ito ng nanay niya dahil naging pabaya na ito. Isang gabi noon ay narinig naming nagwawala ito. Gusto na daw nitong pauwi ng asawa niya pero ang balak daw ng asawa nito ay kunin ang mga anak nito sa kanya. Kaya lalo lang itong nagwala sa nalaman na kukulin ang mga anak niya Minsang pauwi nun ang kapitbahay namin. Natawagin na lang nating Aling Divina. Isa ito sa sinasabi nilang pinagsabihan ni Mang Fred na puputulan niya ng dila dahil sa chismosa daw ito. Nakita na lang namin noon kinabukasan na may basag na ang bungo nito. Parang pinukpok yun ng martilyo. Si Mang Fred ang naging sospek noon. Pero nagulantang kaming lahat ng pasukin ng mga pulis ang bahay niya. Lahat ng kasama niya doon, nanay niya at dalawang anak niya, ay may mga tama ng mabigat na bagay sa ulo. Basag ang mga bungo nito at nakita na lang nila si Mang Fred noon na nakabitin na sa kwarto niya. Pagkatapos nitong patayin ng nanay at mga anak nito, ay nagpatiwakal din ito. Ito yung pinakagrabing kriming nangyari sa lugar namin. Sobrang nakakalungkot dahil sa isang iglap ay nawala ang mga inosenteng nakatras sa kabilang bahay namin. Hindi ko alam kung sino ang dapat sisihin, ang asawa nito o yung drogang sumira sa utak ni Mang Fred. Nang matanggal ito sa trabaho ay nagsimula na daw itong masiraan ng utak dahil sa pagdodroga nito. Nakakaawa pero mas nakakaawa ang mga anak nitong walang kamuang-muang pero maagang binawian ang buhay. Iniyakan din namin ng pamilya ko ang pagkawala ng mag-aama. Pero ganon talaga ang buhay. Marami pa rin mas nakakatakot kesa sa mga nilalang at elemento. Yun ay ang epekto ng droga at pagkasira ng ulo. Simula nang mangyari yon, ay naging abandonado na ang bahay nila Mang Fred. Sabi nga ng mga kapitbahay namin doon, ay naging haunted na daw ito. Minsan daw ay Nakakarinig na lang sila bigla ng tunog ng martilyong pinupukpok sa kalagitnaan ng gabi. Meron ding nagsasabing nagmumulto si Mang Fred. Minsan ay nakikita daw nila itong nakaabang sa daan at may bitbit na martilyo. Umalis na kami noon ilang buwan nang mangyari ang krimeng yon. Isang malaking trauma din kasi sa amin ang nangyari. Ayun lang po, Boss Van. Maraming salamat po at God bless. Good morning po, Boss Van. Tawagin nyo na lang akong Andrew. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko sa isang kasamahan kong panday. Nang mga panahong yon, ay ako po ang pinakabatang karpentero sa proyektong yon. 18 pa lang ako noon. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan akong magtrabaho muna. May kasamahan po kami na ang pangalan ay Henry. Malaking tao si Henry at parang kuya ko na ito. Isa kasi ito sa kasamahan ko sa barracks. Kaya masasabi kong malapit talaga kami sa isa't isa. Kapag nawawalan ako noon ng pera, ay agad ako nitong pinapahiram. At kapag may binili itong pagkain ay palagi niya akong binibigyan. Sobrang bait niya. Kaya hindi ko inaasahan na mangyayari sa kanya yon. Isang linggong nagbakasyon noon si Kuya Henry Nag-graduate kasi noon sa high school ang bunsong anak niya. Ang inaasahan ko noon sa pagbalik niya, ang masayang bungad niya. Pero nagtaka po ako kung bakit sobrang tahimik niya nang dumating. Nakayuko lang ito at tumuloy-tuloy sa higaan niya. Tahimik itong humiga at natulog. Hindi ako nito pinansin at kahit nung inalok ko na siyang kumain ng hapunan noon, ay tahimik lang siyang umiling-iling. Hindi siya kumain ng hapunan. Kinabukasan nun ay tahimik lang din siyang nagtrabaho. Nakakapanibago dahil masayahin at palabiro ang kilala kong Kuya Henry. Buong araw siya nung walang kibo. Kakain, magtatrabaho, at tahimik lang ulit na papasok ng barracks namin. Minsan nang pinansin ko siya, ay di man lang ako nito tiningnan. Nakayuko lang itong nakaupo sa higaan niya Inulit ko ang pagtawag sa kanya noon. Pero napansin kong parang nagkikiskisan lang ang mga ngipin nito. Akala ko nga nun ay galit siya sa akin. Pero maya maya nun ay narinig ko nang parang nagngangalit siya at nang tumingala siya sa akin. Ganoon na lang ang takot ko noon, Boss Van. Grabe ang paglalaway niya noon at nanlilisik ang mga mata niya. Napansin ko pang pulang-pula yon. Natakot na ako noon kaya mabilis akong lumabas ng barracks namin at tinawag ko ang mga kasamahan naming mga karpentero. Naabutan na namin nung nagwawala si Kuya Henry at parang galit na galit na pinanlilisikan kami ng mga mata nito. Sinara na lang namin noon ang pinto ng barracks. Naghintay kami hanggang sa kumalma siya. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya noon dahil bigla na lang siyang naging mabangis. Nang maramdaman namin nung tahimik na sa loob ng barracks, ay pinasok na namin siya. Nakita naming nakasiksik siya sa isang sulok at parang takot na takot. Pero patuloy pa rin siya nung naglalaway. Ang totoo, sobrang nakakatakot ang itsura nito. Para itong ibang tao. Una kong nakitang ganito si Kuya Henry, kaya natakot ako nun ng gusto. Nang medyo kumalma na siya, ay pinakain namin siya noon ng hapunan. Tahimik na din siya nung natulog kaya nakampante na rin ako. Pero nagising po ako noon nahirap sa paghinga. Saka ko lang naramdaman na nakadagan na sa akin si Kuya Henry at sinasakal ako nito. Hindi agad ako nakabango noon dahil malaking tao siya. Naramdaman ko na lang noon na tumutulo na ang laway nito sa mukha ko. Pilit ko siya nung tinutulak pero sobrang bigat niya. Parang dumoble ang bigat niya noon at ang lakas niya. Akala ko noon ay mamamatay na ako. Buti na lang ay may nakarinig sa amin kaya pinasok nila ang barracks namin. Humingi na rin ng tulong yung nakakita sa amin at pinagtulungan nilang mailayo si Kuya Henry sa akin. Iyak ako noon ng iyak sa sobrang takot. Hindi ako noon makatingin sa kanya dahil pinanlilisikan pa rin niya ako ng mga mata. Hinuli nun si Kuya Henry. Nalaman ko pang may nasakal siyang pulis noon. Nang nasa kulungan din daw siya, ay may nakaaway pa siya doon. Kaya pinasyang patingnan muna siya sa isang psychiatrist. Simula po noon ay wala na kaming naging balita sa kanya. Hindi ko lang po alam kung ano talaga ang totoong nangyari kay Kuya Henry. Umuwi lang ito sa kanila pero bumalik itong parang ibang tao na. Sabi ng mga kasamahan ko noon, ay mukhang sinasapian daw si kuya. Sabi naman ng iba, naglalaway ito na parang nayanggaw. Para na nga daw aswang ang tingin nila kay kuya. May nakapagsabi din noon na nagkaroon ito ng sakit sa pag-iisip. Pero para sa akin, ano man ang nangyari kay Kuya Henry, sana ay gumaling na siya. Mahigit sampung taon na ang nakakalipas at wala na talaga akong natanggap na balita tungkol sa kanya. Sana nga ay maayos na ang kalagayan niya. Gusto ko lang po hingin ang opinion nyo o kung ano sa tingin nyo ang dahilan ng pagkakaganon niya. Sana may makasagot po. Maraming salamat. Magandang umaga po, Sir Van. Ako nga pala si Eve. Nakatira po ako sa isang probinsya. Dito lang din sa Luzon. Hindi ko na sasabihin kung saan. Matagal na akong nanonood sa YouTube channel nyo. Siguro ay nag-start ako last year, noong kapanahonan ng COVID-19. At doon ko na naranasan itong pangyayari na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. So, doon sa probinsya namin, ay uso yung balis. Alam niyo po ba yon? Yung tipong may makakasalubong kang hindi mo kakilala, tapos bigla kang binate, tapos kapag may balis yung tao na yon, bigla ka na lang daw magsusuka o di kaya ay mananakit ang tiyan at lalagnatin. At gagaling ka lang daw kung magpapalaway ka sa taong yon. Yung papahidan ka lang ng laway sa noo o di kaya ay sa kamay o sa tiyan. Lumaki rin ako na yun ang pinaniniwalaan dahil syempre, ang mga lolo at lola ko ba naman ay napakaraming mga pamahiin at paniniwala na minsan ay talaga namang sasakit ang ulo mo kapag nasermonan ka nila at kapag may hindi ka nasunod. Pero may ilang mga pamahiin naman sila na hindi ko talaga sinusunod, Sir Van. Kagaya na lang ng huwag daw maligo kapag may patay o kapag may nakaburol na patay. Eh di kung hindi ako maliligo ay mamamaho naman ako. So ito na nga. Ikukwento ko na itong nangyari sa akin noon. Isinama ako ng lola ko noon sa kabilang baryo para mamiesta. Dahil fiesta noon sa karatig naming baryo. Tapos, maraming kaklos ang lola ko ron. Kaya ay isinama ako para makakain din daw ako. Nahihiya pa nga ako noon eh. Pero yun nga. Pagkarating namin doon, ay hindi ako pamilyar sa ilang mga tao. May ilan din naman akong kakilala. Kagaya na lang nung iba kong mga kaklase na doon nakatira. Pati yung mga pamilya nila. Tanda ko pa noon. Nanonood ako ng naglelechon habang kausap ni Lola yung kumari niya. May naglelechon kasi doon Sir Van. Pinapanood ko habang iniikot ng mga nagluluto yung kawayan. Kausap ko rin noon yung kaklase ko na si Marta. Parehas kaming nanonood ng mga niluluto doon nang maya-maya, may biglang lumapit na matandang babae. Nakamalong siya noon, Sir Van. Tapos may daladalang basket ng mga gulay. Halatang kagagaling lang sa palengke. Hindi naaalis yung tingin niya sa akin. Napansin din nga yun ng kaklasiko. Ilang minuto rin po niya akong tinitigan habang nakangiti. Pero yung ngiti na ang creepy. Alam niyo po ba yon? Yung ngiti bang Parang may pinaplanong kakaiba. Noong una ay hindi ko na yun pinansin. Pero maya-maya ay lumapit ito sa akin. Sabay sabing, Ang ganda naman ng mga mata mo, Ineng. Tapos kinapitan niya yung buhok ko noon. Sabay sabing, Ang ganda rin ng buhok mo. Ang tanging nasabi ko lang noon ay salamat po. Tapos ay ngumiti ito sa akin bago umalis. Ang sabi nga po ng kaklasiko ay weird daw talaga yung matandang yon. Kaya wag ko na lang daw pansinin. Nung matapos maluto ang lechon, ay kumain kami ng kaklasiko at nila lola na rin. In fairness nga, ang sasarap ng mga luto nila. Halatang hindi tinipid. Pinagbalot pa nga ng suman at mga ulam nung kaibigan niya si Lola. Para daw ay maiuwi at maiulam sa hapon kapag muli kaming kumain. Nagpasalamat lang nun si Lola sa Pagkatapos nun ay umuwi na kami. Malapit na kami nun sa baryo namin. Nang biglang sumakit yung tiyan ko. Mild lang naman yung sakit kaya hindi ko na muna sinabi kay Lola dahil ayaw ko rin namang mag-alala ito. Akala ko noon eh kailangan ko lang magbanyo. Naisip ko nga na naparami yata ang kain ko kaya sumasakit ang tiyan ko noon. Ang dami ko pa namang nakain na lechon at salad. So pagkarating namin noon ay takbo agad ako sa CR para dumumi. Nakadumi naman ako noon pero sumasakit pa rin ang tiyan ko. Alam nyo ba yung every minute pasakit siya ng pasakit? Hanggang sa sobrang sakit na talaga, Sorban. Kaya umiiyak na ako nung tinawag ko si Lola. Dali-dali namang pumasok si Lola noon sa kwarto ko at nag-aalala sa akin. Pinahiran niya noon ang tiyan ko ng efficacent oil dahil baka raw sobrang busog ko lang. Pero makaraan ng ilang oras noon Sir Van, namimilipit na talaga ako sa sakit. Parang pinupunit ang tiyan ko sa sakit. Hindi na nga maintindihan ng lola ko noon kung anong gagawin. Kaya tinanong niya ako kung may bumati raw ba sa akin. Nagtaka pa nga ako noon kasi nananakit na nga ang tiyan ko tapos ang itatanong pa ni Lola ay kung sinong bumati sa akin. Tapos, naalala ko noon yung matandang babae na pumuri sa buhok at mata ko nung fiesta sa kabilang baryo. Tapos ang sabi ng Lola sa akin ay nabalis daw ako. Namimilipit na talaga ako ng sasakit ng tiyan kaya dinescribe ko noon yung matandang babae. Nung nalarawan ko na kay Lola ay napasigaw pa nga siya ng Diyos ko po, Si Laring na naman. Laring daw yung name ng matandang babae, Sir Van. Kaya po agad namang sinundo ni Lolo yung matandang babae. At nung makarating sila sa bahay, ay agad-agad akong nilawayan sa tiyan para makontra yung balis. Iyak pa rin nga ako ng iyak noon. Mabuti na lang at matapos malawayan ay kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Nagsorry pa nga yung matandang babae kay Lola at sa akin pero ang sabi ni Lola ay ayos lang daw yon. Basta sa susunod na babatiin daw ako nito o ang iba pa ay lawayan na lang dahil may balis daw ang matanda at baka magaya pa sa akin ang ibang mababati at mapupuri nito. Mabait naman yung matandang babae Sorban at hindi naman niya intensyon na masaktan ako at ang mahalaga ay humingi siya ng tawad sa nagawa niya. So ayan na nga at napahaba na. Maraming salamat po ulit Sir Van at sana ay mapasama itong kwento ko sa channel nyo. Thank you po ulit. Good morning sa iyo, Boss Van. Ako nga pala si Jana at isa ako sa inyong mga supporters. Kaya lang ako nagpadala ng private message sa inyo ay para ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking pinsan nitong nagdaang buwan. Bale, story ito ng pinsan ko na sanggol pa lang. Nanganak ang tita ko ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Malusog na babae ang anak niya. Then ang pinangalan nila sa baby ay Honey. Madalas ako sa bahay ni na tita dahil naaaliw din ako sa paglalaro sa pinsan ko. Bukod kasi sa napakataba nito, ay ang cute pa, lalo na kapag tumatawa at ngumingiti. Madalas nga ay kinatita pa ako natutulog para lang makasama ang pinsan ko. Gusto rin naman ni tita na nandun ako lagi dahil nakakapag-focus din siya sa mga gawaing bahay at may katulong din siyang tumingin kay Honey. Malapit kasi talaga ako sa mga bata basban kung kaya ay gustong gusto kong alagaan ang pinsan ko. Napakabait kasi nito at madalang talaga siyang umiyak. Hindi siya iyakin kagaya ng ibang mga sanggol. Basta may gatas siya ay tatahimik na agad. Minsang nanonood kami ng showtime ng tita ko sa kalagitnaan ng tanghali. Bale wala ang tito ko noon dahil may trabaho at umuwi lang ito sa hapon. Habang nakadapa ang pinsan ko noon at naglalaro, ay eh, nakaupo naman ako sa tabi nito habang nanonood ng TV at kumakain din si tita katabi namin. Nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay ni na tita. Bukas naman ang pinto kaya tumingin kami sa labas. May nadatnan kaming babae doon. Hindi naman ganun katanda. Siguro ay nasa mid-40s na ito. Nagpakilala ito bilang Tia Lorita. Nagalok ito ng mga speaker yun bang mga naglalako? Tapos nagtatanong sa mga bahay-bahay kung sinong gustong bumili. Sinabi naman ni tita na hindi raw siya bibili. Dahil meron naman na sila. Kakabili lang din itong isang buwan. Ngumiti lang yung babae, boss Van. Pagkatapos ay lumipat ang tingin nito sa pinsan ko. Tinanong nga nito kung anong pangalan. Kaya sinabi ni tita na Honey raw. Pagkatapos nun ay sinabi nito kay tita na napakaganda naman daw ng anak nito at ang lusog pa. Tingin din ito ng tingin sa pinsan ko bago umalis. Noong nakaalis na ito, Boss Bana, ay sinabi ng tita ko na maghuhugas lang daw siya ng pinggan saglit. Kaya tingnan ko raw muna si Honey. Habang naghuhugas ang tita ko noon, ay biglang pumalahaw ng iyak si Honey. Sobrang nag-alala ako dahil noon lang ulit yun umiyak. Tapos naglalaro lang naman ito. Akala ko nga noon ay naipit ng laruan nito ang kamay. Pagkarinig pa lang ng iyak ng bata, ay agad na tumakbo si tita palapit sa amin. Tinanong ako nito kung bakit daw umiiyak si Hani. Ang sabi ko naman noon ay hindi ko rin alam. Basta ay umiyak na lamang ito at hindi ko na mapatahan. Habang tumatagal, ay palakas ng palakas ang iyak ng pinsan ko na kahit may gatas na ay ayaw pa nitong tumigil. Naisip ni tita na baka may masakit dito kaya hinaplos niya ang tiyan nito at nilagyan ng oil. Yun bang pambata? Pero hindi pa rin tumigil kakayak ang aking pinsan. Kaya noon ay tinawag na namin si Mamang Ronald, yung kapitbahay naming albularyo. Itinanong namin kung anong nangyayari sa pinsan ko bago dalhin ito sa center dahil medyo malayo rin ang lalakarin kapag dinala namin ito. Pagkapasok pa lang nito ay sinabi agad na nabalis daw ang aking pinsan. Inanong naman ni tita kung sinong nakabalis dito, gayong hindi naman kami umaalis ng bahay. Ang sabi ko naman ay baka yung babae na naglalako ng mga speaker. Doon na sinabi ni Mamang Ronald na yun nga raw. Masyado raw itong nahumaling sa bata. At kung wala nga raw itong kasama, ay gusto nitong kuhanin ng aking pinsan. Mabuti na lang daw at hindi namin ito iniwan. Kung kaya pala ay ganun na lang ito kung makatingin sa bata. Noong hindi pa rin tumitigil kakaiyak si Hani, ay nagpulbos ng pinatuyong dahon ng tanglad si Mamang Ronald at nagsunog ng dahon ng sambong. Pagkatapos ay nilagay niya yun sa maliit na telang pula o pouch tapos pinerdible sa may damit ni Hani. May ipinahid din nalang si Mamang Ronald sa tiyan ng aking pinsana. Mabuti na lang talaga at tumigil na ito sa pagiyak at uminom na rin ng gatas. Ang bilin pa nga ni Mamang Ronald sa amin ay wag na wag kakalasin ng telang pula dahil pangontra ito ng aking pinsan sa mga taong kagaya ng Tia Lorita. Pangontra daw ito ng bata sa balis. Laking pasasalamat talaga ni tita noon kay Mamang Ronald dahil umayos din ang pakiramdam ng pinsan ko. At simula nun ay hindi na tinanggal ni tita ang pulang tela na pinardible nila kay Hani. Marami talagang mga ganitong kaganapan sa probinsya, Boss Van. Kaya kailangan talaga nating mag-ingat at ingatan ang mga kasama natin sa bahay. Ayun lang po, Boss Van. Maraming salamat at magandang hapon. Magandang umaga sa inyo, Sir Van. Ako nga pala si Mary Jane. Taga Mindanao. Isa rin ako sa mga nag-aabang ng mga videos na inyong ina-upload. Housewife ako at isa sa mga gusto ko ay ang manood ng mga horror movies at makinig ng mga kwentong katatakutan. Kaya lagi akong nakatambay sa inyong YouTube channel at gusto ko ring ishare sa inyo ang karanasan ko noong buntis ako sa aking unang anak. Siguro nangyari ito noong January of 2018. Buntis ako noon Sir Van. At tuwing umaga ay nakagawian ko ng maglakad-lakad sa aming bakuran para makapag-exercise dahil masama naman kung pahiga-higa at paupo-upo lang ako sa bahay. Hindi rin daw healthy yon, ang sabi rin ng doktor sa akin. Noong umaga na yon, ay naglalakad-lakad lang uli ako sa harap ng aming bahay nang may makasalubong akong babae. Hindi naman ito katangkaran pero maputi ito at may daladalang bag. Halatang may pupunta nito o pauwi na. Nagtatanong ito kung saan daw ba ang daan doon sa barangay na pupuntahan niya. Sinabi nito sa akin ang pangalan ng barangay at tinanong kung saan daw ang daan papunta doon. Itinuro ko naman agad ito, Sir Van. Ang sabi ko ay diretsuhin lang yung daan sa amin at may makikita siyang kanto. Makikita roon yung pangalan ng barangay at doon na mismo yung hinahanap niya. Nagpasalamat naman ito sa akin pero hindi agad ito umalis. Nagtaka pa nga ako noon kasi nakatitig ito sa tiyan ko. Hindi ordinaryo yung tingin na yon at nakakatakot. Tinanong ako nito kung ilang buwan na raw yung pinagbubuntis ko. Nagtataka na talaga ako noon pero kinausap ko pa rin ito dahil baka naman sabihing matapobre ako. Ang sabi ko naman ay mag-aanim na at excited na rin akong magka-baby. Doon ko napansin yung mga tingin niya sa tiyan ko. Ang sabi pa nito sa akin ay maswerte raw ako at biniyayaan ng anak dahil siya raw ay hindi man lang naranasang magkaanak. Hinaplos niya pa ang tiyan ko noon, Sarban. Ang sabi niya ay tiyak na gwapo o maganda ang bata na magiging anak ko. Naiilang na nga ako noon kasi matulis yung mga kuko niya kaya iniiwas ko ang tiyan ko. Pakiramdam ko kasi ay may gagawin itong hindi maganda kung magtatagal ang hawak nito sa akin. Siyempre medyo nagiging weird na sa akin yung pagkilos niya Sir Van. Kaya nagpaalam na ako na babalik na ako sa bahay. Pagkapasok ko sa bahay, ay nadatnan ko roon si mama, yung biyanan ko. Inaayos nito ang bigasan. Pinupunasan niya ito ng malinis na basahan para mailipat na yung bigas na nasa sako noon. Tinanong niya pa nga kung bakit daw namumutla ako. Ang sabi ko naman noon ay ang weird noong babaeng nagtanong sa akin. Tinanong naman ako nito kung bakit daw. Eh nagtanong lang ito ng daan tapos bigla nang nagkwento tungkol sa magiging anak ko at kinapitan pa nga ang tiyan ko. Noong tiningnan ni mama ang labas ng bahay, ay nakatingin pa rin ang babae sa akin. Kaya isinara ni mama ang lahat ng mga pinto at bintana hanggang sa makaalis ang babae. Hindi pa nakakalipas ang ilang oras noon ay biglang sumakit ang tiyan ko. Hindi ko talaga maipaliwanag ang sakit ng mga sandaling yon. Parang iniipit ang tiyan ng matigas na bagay. Akala ko nga noon ay manganganak na ako kahit alam kong matagal pa. Nag-aalala na ang aking biyanan noon habang pinapatahan ako. Hindi na nga nito maintindihan kung anong dapat gawin. Hindi ko na rin kasi mapigilang mapayak sa sobrang sakit. Nagsusuka na rin ako noon, Sir Van. Parang pinipilipit yung tiyan ko sa sakit. Kaya pinainom ako ng gamot ng aking biyanan. Pakiramdam ko nga nun ay mawawala na sa akin ang anak namin ng asawa ko. Sa sobrang pag-aalala, ay tinawag na ng aking biyanan ng kapitbahay naming nurse na si Angel. Si Angel ay nagtatrabaho sa malaking ospital sa bayan namin. At tiyak na alam nito ang mga gamot sa mga buntis na dumaranas ng ganito. Sakto namang nandoon din ang nanay nito, kaya natulungan nila si Angel sa pag-aasikaso sa akin. Pero kahit anong gawin nito, ay talagang hindi maalis ang sakit. Kaya tinanong ni Aling Maria kung may bumati ba raw sa akin noong umaga. Tapos naalala ko yung babaeng nagtanong sa akin at kumapit sa tiyan ko. Tapos ang sabi ni Aling Maria noon ay nabalis daw ako noong babaeng yon. Kaya agad-agad niyang pinakuha yung mga gamit niya kay Angel. Nanggagamot din kasi si Aling Maria. May ipinahid itong langis sa akin at nilagyan din ang damit ko ng pulang tela. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ang alam ko ay tinudtod na dahon ng gamot ang laman ng pulang tela na yon. Ang sabi nito ay huwag ko raw itong aalisin para maprotektahan daw ako nito sa mga may balis na babati sa akin. Pinagpahinga lang ako ni Aling Maria at ng aking biyanan hanggang sa ako ay makatulog. Noong nakatulog ako sa urban, Napanaginipan ko yung babae. Ang napanaginipan ko ay nagtatanong daw ito ng direksyon uli sa akin. Tapos bigla daw nitong sinakal at kinalmot ang aking tiyan. Iyak lang daw ako ng iyak noon Sir Van. Nagising na lang daw ako nang niyuyugyug ako ng aking biyanan. At nandun pa rin si Aling Maria. Ikinuwento ko pa nga sa mga ito ang napanaginipan ko. At sinabi ni Aling Maria na baka hindi lang daw tao ang nakasalubong ko at bumati sa akin. Baka raw yun ay isa ring aswang. Kaya kinilabutan din talaga ako noon habang hinahaplos ang tiyan ko. Mahal na mahal ko ang anak ko at ayokong mawala ito sa amin. Kaya gulong-gulo ako noon kung anong gagawin ko. Maraming ibinigay na pangontra si Aling Maria sa amin noon at sinabing wag na raw muna akong matulog para maiwasan ang mga ganoong panaginip dahil baka makasama raw ito sa aking magiging anak. Ang payo rin sa akin ni Aling Maria ay magdasal daw ako para layuan ako ng masasamang mga elemento at ligtas akong makapanganak. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako kapag naiisip ko ang pangyayaring yon, Sir Van. Thankful naman ako na hindi na naulit ang pangyayaring yon noong nagbubuntis ako sa pangalawa kong anak. At masaya akong hindi ko na muling nakita ang babaeng nakabalis sa amin ng panganay ko. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang mukha nito. So hanggang dito na lang muna Sir Van. Maraming salamat po at magandang umaga ulit. Keep uploading more stories pa po. Magandang umaga Sir Van. Merry Christmas nga po pala. Talaga namang damang-dama na ang lamig ng Pasko kahit saan. Ako nga pala si Tony at nandito ako para i-share ang aking kwento. Noong minsan akong umuwi sa aming probinsya sa Oriental Mindoro. Isa sa mga paborito kong gawain ay ang mangisda at maligo sa mga dagat at ilog sarban. Kaya pagka-uwi na pagka-uwi ko pa lang sa amin, ay agad ko nang ginayak ang aking mga kagamitan para sa pagligo sa ilog doon sa amin kinabukasan. Kilala rin naman ang Oriental Mindoro sa mga malilinis nitong ilog, pati na rin ang dagat, lalo na sa dagat ng Pola Sorban. Unang araw ko kina inay ay nakipagbanding ako sa aking mga pinsan at sa aking mga magulang. Nagkaroon din ng kaunting inuman kasama ang aking mga kapatid. Minsan lang kasi ako kung umuwi. Buhat kasi nung nagkatrabaho ako sa Caloocan ay bihira na ako kung umuwi. Umuuwi lang ako kung may mahalagang okasyon o di kaya kapag may emergency. Pagkatapos ng kasiyahan ay nagprepare na kami para magpahinga Sir Van. Nabanggit ko rin pala kina inay at itay na maliligo ako sa ilog kinabukasan kasama ang aking mga kapatid at ilang pinsan. Outing kumbaga. Ang sabi naman ng inay sa akin ay mag-iingat daw ako dahil may nagpapakita raw na babae sa ilog na yon. Matagal ko na naman yung alam sarban pero lumaki at lumaki ako sa malapit sa ilog na to pero kahit kailan ay hindi ko naman nakita yung babaeng yon. Kaya naisip ko na lang na gawa-gawa lang yon ng mga matatanda para maipanakot sa mga makukulit na batang pumupuslit lagi sa mga magulang nila para maligo sa ilog. Natulog lang ako ng payapa nung gabing yon, Sir Van. Then noong umaga, ay gumayak na kami ng aking mga kasama para pumunta sa ilog. Mas maganda dahil maaga pa at wala pang araw. Hindi pa gaanong kainit. Naglakad na lang kami papunta sa ilog dahil malapit din naman sa bahay namin ang ilog. Pagkarating namin doon, as expected, wala pang mga tao. Alas 5 lang kasi ng umaga, kaya ay medyo madilim pa. Nilatag na ng aking mga kasama ang kanilang picnic blanket at ang iba ay naligo na. Ako naman ay nagtitingin sa medyo malalim na banda para sumisid at manghuli na rin ng mga isda. Nakahanap ako ng medyo malalim na parte ng ilog. Pero medyo may kalayuan sa aking mga kasamahan. Agad akong tumalon doon dahil lumiliwanag na noong mga oras na yon. Matagal din kasi akong naglakad-lakad kaya inabot na ako ng liwanag. Ang sarap ng tubig noon, ang lamig, tapos dumadapo pa yung init ng araw sa balat ko kapag umaahon. Lumangoy lang ako sa mas malalim na parte ng ilog, Sir Van. May daladala rin pala akong pana at mga lambat para makahuli rin kahit pang ulam namin para sa tanghali. May nahuli pa nga akong isda noon. Hindi naman gaanong malaki. Kaya umahon na muna ako para ilagay yun sa timba naming dala. Pero pag ahon ko ay may nakita akong babae sa may kabilang parte ng ilog. Nakaupo yung babae sa may buhangin, Sir Van. Hindi ko makita ang mukha dahil mahaba ang buhok nito at natatabunan ang mukha nito. Maputi rin ang balat nito pero sure na sure ako na maputla yon. Yung tipong parang nababad sa tubig ng matagal. Tapos nakasuot siya ng puting bestida at nakatingin sa malayo. Akala ko nga nun ay chicks. Nasabi ko pa nga nun sa sarili ko na ang swerte ko. Lumangoy ako palapit sa babae sorban. Pero pag-ahon ko sa tubig, ay wala na ito sa buhanginan. Kaya napakamot na lang ako at lumangoy uli sa sinisiran ko kanina. Habang lumalangoy ako sorban, ay biglang may naramdaman akong humaplos sa mga paa ko. Akala ko noon ay may isda malapit sa may paa ko. Pero maya maya ay naramdaman kong may mahigpit na mga kamay na humihigit sa paa ko. Pilit akong nagwawala noon. Nahihila na ako noon pailalim. Pero hindi pa rin ako binibitawan. Alam kong hindi ako pinaprank ng mga kapatid ko. Dahil alam nilang masyado akong sensitibo pagdating sa ganitong mga pranks. Noong sinilip ko sa ilalim ang humihila sa akin, ay halos malagutan ako ng hininga. Yun kasi yung babaeng nakita ko sa buhanginan. At noon ko lang din na-realize na yun din ang babaeng tinutukoy ni inay. Noong mga oras na yon, ay nawawalan na ako ng lakas, Sir At habang palalim ng palalim, ay pakiramdam kong parang puputok na yung eardrum ko. Nagpumiglas na ako that time at pinagsisipa ko yung babae. Nanghihina na ako at hindi ko na kayang i-hold yung hininga ko. Kaya may pumasok na ring tubig sa aking ilong. Ang buong akala ko nga ay mamamatay na ako ng mga oras na yon. Mabuti na lamang at sa pagpupumiglas ko ay nakawala ako, Sir Van. Lumangoy agad ako papunta sa aking mga kapatid habang pilit isinusuka yung mga tubig na nainom ko. Nag-alala sila sa akin kaya umuwi na agad kami. Naiwan ko pa nga yung pana ng kapatid ko doon kaya binalikan muna niya. Nag-aalala pa ako dahil baka siya naman ang atakihin ng babae sa ilog. Mabuti na lang at nakabalik itong safe serban. Noong makauwi ako, ay halos violet na ang labi ko. Kaya hindi magkanda o gaga si nainay sa pag-aalaga sa akin. Doon ko na sinabi sa kanila na hindi ako nalunod. Kaya lang ako lumubugay, may pilit humihila sa akin na babae. Natakot noon si nainay at sinabing huwag na raw muna kaming bumalik sa ilog na yon. Mabuti na lamang at umayos ang pakiramdam ko makalipas ang ilang oras. Pero natroma talaga ako at kahit ngayon ay hindi na ako naliligo sa ilog na yon. Walang nakakaalam kung anong nangyari doon sa babaeng nanghihila sa ilog, Sir Van. At kung bakit nito gustong pumatay ng mga dayo at naliligo sa ilog. Pero isa lang ang alam namin kailangan naming mag-ingat dito. So hanggang dito na lang po Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking story. At sana ay magkaroon kayo ng mapayapang Pasko. Magandang hapon po Sir Van. Ako nga pala si James. Isa ako sa inyong mga subscribers at followers na rin. Ang ibabahagi kong story sa inyo ay tungkol sa personal experience namin ng aking kasamahan noong minsan kaming naligo sa isang ilog sa Batangas. Naniniwala ba kayo sa Serena, Sir Van? Noong una kasi, hindi rin talaga ako naniniwala kasi wala naman akong nakikita sa tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo. Joaquin pala ang pangalan ng kasamahan at kaibigan ko na rin. Nagbakasyon kami sa Batangas noon. Sa bahay ng tito ko. At noong gabing yon, ay nagkasundo kami na manghuli ng alimango. Dahil ang sabi ng aking tito, ay marami raw talagang alimango sa ilog na malapit doon sa kanila. Bale, mga alas 5 ng hapon kami umalis sa bahay ng tito ko. At may daladala kaming mga gamit panghuli ng alimango. Pinagdala pa nga kami ni Tito ng timba para daw hindi basta-basta makawala yung mga alimango na mahuhuli namin. May mga flashlight din kaming dala para kung dumilim na ay may magagamit din kami. Ang ginamit naming bangka ay yung bangka ng tito ko para makapunta dun sa lugar na itinuro ni tito sa amin. Doon daw sila maraming nahuhuling alimango at maganda daw nung gabing yun dahil mababa ang tubig. Habang nasa bangka, ay nagbibiroan pa nga kami ng kasama ko noon. Babaero kasi yung si Joaquin, kaya inasar ko siya doon sa babaeng sumampal sa kanya noong isang araw. Paano ba naman kasi? Eh nakitang nakikipaghalikan sa ibang babae. Bakat nga yung palad ng babae sa mukha niya, kaya tawa ko ng tawa. Noong makarating kami sa lugar na huhulihan namin ng mga alimango, ay itinali na agad namin sa may gilid ng bangka at nagsimula na kaming magtingin-tingin sa mga putik at sa kabuuan ng lugar. Mga kalahating oras na noon ang nakakaraan, marami-rami na rin kaming nahuhuli. Hindi naman ganun kalaki, pero pwede na rin pagtyagaan Sir Van. Nanguhuli kami noon nang biglang gumalaw ang bangka namin. Nagtaka pa nga kami dahil wala namang alon at hindi rin malakas ang hangin kaya imposibleng gumalaw ng ganun kalakas ang bangka. Binaliwala na lang namin yon dahil baka kung ano lang at nagpatuloy sa paghahanap ng mga alimango. Noong pauwi na kami ay kinalas lang namin ang tali ng bangka at sumakay na. Habang inaayos namin ang mga gamit namin noon ay biglang may bumangga sa aming bangka sa bandang ilalim. This time mas malakas na yon. Halos tumaob yon. Tapos tiningnan namin sa ilalim. Pero may napansin kaming buntot. Nagkatinginan pa nga kami nung kasama ko. Dahil ang laking isda naman ang isip-isip namin noon. Kaso patuloy pa rin yung pagbangga sa bangka namin. Kaya hinahampas na namin ang sagwan. Dahil anytime pwede kaming tumaob. Ang lakas kasi, Sir Van. Ang sabi pa ni Joaquin noon ay, Tang ina, may sirena. Ako naman eh, hindi alam ang gagawin nun. Dahil baka pinagloloko lang ako nito. Pero noong tumingin ako sa tubig, ay may kumalmot sa bangka ni Tito. Ang pangit ng itsura, Sir Van. Maitim ang kulay nito at ang mata ay parang sa isda. Alam kong marami ang hindi maniniwala. Kahit nga ako eh hindi makapaniwala. Pero talagang nagmatapang na ako noon at hinampas ito ng sagwan. Pagkatapos ay nagsaguan kami ng sobrang bilis dahil baka kung ano pa ang gawin nito sa amin. Dali-dali kami noon hanggang sa makarating kami sa tapat ng talian ng mga bangka. Agad naming tinali yung bangka noon at kinuha yung mga gamit namin at umuwi na. Nangangatal nga si Joaquin habang nagkukwento. Akala raw niya katapusan na niya. Ang sabi ni Tito ay madalas nga raw silang makakita ng ganoon sa ilog dahil medyo liblib din daw at gusto raw talaga ng mga itong manakit at pumatay ng mga mangingisda. Kaya lagi raw silang may dalang pana kapag pumupunta ron. Pero kung hahanapin naman daw ang mga ito sa umaga, ay wala ka raw makikita kahit isa. Siguro daw sa sobrang lawak na rin ng ilog, kaya hindi mahanap ang mga nilalang na kagaya nito. Umuwi na rin kami kinabukasan noon. Bukod kasi sa may trabaho kami, ay eh, natatakot na rin kaming bumalik pa ron sa ilog. Baka kasi hindi na kami makatakas ulit at kung anong magawa sa amin nung serena na yon o kung ano mang tawag sa nila lang na yon. Hanggang dito na nga lang pala Sir Van. May trabaho pa kasi ako. Sana ay nag-enjoy kayo sa pagbabasa ng aking kwento. At sana mapasama ito sa mga videos na inanarate ninyo. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Sir Van. Ako nga pala si Emily. At matagal na rin akong nakikinig sa inyong channel. Kaya lang pala ako nagpadala ng PM sa inyo ay para ibahagi ang karanasan namin sa ilog. Dito lang sa aming probinsya. Hindi ko na sasabihin kung saang probinsya ito. So, ganito po yon. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero sa tuwing nalalapit ang fiesta sa aming lugar, o sa kasagsagan ng fiesta ay mayroong nagbubuwis ng buhay sa aming ilog. Hindi po suicide ha. Ang sabi ng iba ay sakripisyo raw yon o alay para sa ilog. Even though hindi sinasadya yung kamatayan ng taong yon at aksidente lang. Last last year ay mayroong nagsaksakan sa may ilog at nung lumaglag ang katawan ng isa sa ilog ay hindi na ito lumutang pa. Taon-taon yun, Sir Van. Expected na yon. Pero hindi pa rin tumitigil sa paniniwala ang mga tao sa amin. Na balang araw ay darating ang fiesta rito na walang mamamatay. At kung may mamamatay man, ay walang clue kung sino ang taong susunod dito. Nakakatakot po ito sa totoo lang. So itong kwento ko ay nangyari noong 2016. Fiesta noon sa aming lugar kaya ay marami ang mga handa noon sa mga bahay-bahay. Naghanda si na mama noon ng afritada at mga suman, pati mga bibingka. Dahil tsak na meron na namang bibisita sa aming bahay at papakainin na naman yun ni mama ng mga luto niya. Naghahanda naman ang mga tao sa amin na magparada ng mga bangka sa ilog. Kaya maraming mga nanonood. Yung iba ay galing pa sa ibang bayan at ibang lugar. Maraming mga tinda sa mga gilid-gilid at marami ring mga palaro. So kumain lang ako sa bahay ng kaklase ko noon habang nagkukwentuhan kami. Nanonood din kami ng mga bangka noon na nasa likod din lang ng bahay nila. Sa likod kasi ng bahay nila ay ilog na surban. So nagumpisa na yung mga palaro. Tuwang-tuwa nga ako kasi nanalo ako dun sa Bring Me. Tapos doon sa laro na Nagtatalon-talon habang nasa loob ka ng sako. Alam mo ba yun, Sorban? Yung paunahan makarating sa finish line. Basta, hindi ko na maalala yung name ng laro na yon. Then pagkatapos nun, ay inihanda na yung mga bangka sa ilog para iparada yon. May mga prutas noon sa mga bangka at mga pictures ng aming lugar. Yung mga bangka noon ay iba't ibang mga kulay tapos nakadepende sa laki ng bangka kung ilang mga tao ang pwedeng sumakay. Sobrang ganda at napakakulay ng mga bangka, Sir Van. Kaya siguradong mag -e enjoy kayo kung mapapanood nyo ito tuwing festa sa aming lugar. Nagumpisa na yung parada. Sumakay kami ng mga kaibigan at pamilya ko sa may pinakadulong bangka. Bale, nasa pinakahulihan pa kami ng parada. Then, nagumpisa ng magbangka yung mga bangkero habang may mga natatanaw kaming mga bahay-bahay na parte rin ng aming lugar. Malalim po yung ilog dito dahil dayuhin din ito ng mga turista, especially kapag bakasyon. Kapag may tumalon dito, ay talagang bukod sa malalim ang tubig, ay napakalinaw din. Nakaikot na kami ng isang beses, kaya pabalik na ang mga bangka noon, Sorban. Pagkabalik namin ay Plano naming ituloy uli ang mga palaro at magpakain na rin. Nagpalit yun kasi ang aming mayor at lahat ay imbitado. So habang nagbabangka ang lahat, ay may biglang tumaob na bangka. Nagsigawan na noon dahil hindi namin alam kung bakit tumaob ang bangka. Mga anim na tao siguro ang laman noon. Tapos puro prutas na na ginawang design sa bangka. So nagumpisa namang lumangoy yung mga tao na kasamang tumaob ng bangka papunta sa iba pang bangka. Pero lima na lang ang nakabalik nun Sir Van. Kaya pilit hinanap ng mga matatanda yung isa pang lalaki na hindi pa nakakaahon. Yung iba ay nagsilanguyan papunta roon sa pinagtauban ng bangka. Tapos ang iba naman ay nakatingin kung saan ito pwedeng pumunta dahil wala namang mga puno na malapit dito na pwede nitong kapitan agad. Plus, hindi gaanong kababaw ang tubig sa parteng yon, kaya lubog agad ang ulo nung anim na nahulog sa bangka. Nagdadasal na noon ang aking mga lola na sana raw ay mahanap na yung lalaki. Ang sabi naman nung lima na nakaligtas ay para daw may nabangga yung bangka nila pero wala namang mga puno na nakaharang sa ilog kaya hindi nila alam kung ano yon. Tapos ang nakakapagtaka pa raw ay magkakasama lang sila nung nagtaob ang bangka, Sir Van. Kaya hindi raw nila alam kung paano nawalay sa kanila yung isa nilang kasamahan. Naiiyak na noon yung asawa nung lalaking nawawala. Kahit kami ay kinakabahan na rin. Kaya pinauna na muna nung ibang mga tao yung mga nasa ibang bangka. Kasama na rin kami doon, Sir Van. May mga rescuers na rin noon para mapadali ang paghahanap doon sa lalaki. Habang naghahanap, ay maraming mga tao ang nakatingin sa paligid. Tapos po Sir Banay, wala silang nakita. Nakailang dive na rin sila sa tubig para tingnan kung nasaan ito. Pero wala pa rin lumulutang nakatawan kaya halos magwala na yung asawa ng lalaki. Siguro ay naiisip din ito na ang asawa niya ang sakripisyo ng ilog ngayong festa. After 30 minutes yata ng paghahanap, ay may biglang sumigaw doon sa may dulo. Yung sumigaw ay rescuer din. Kaya dali-dali nilang pinuntahan yon. Hindi na ako nakasunod nun dahil kapit-kapit ako ni Lola. Tapos may kapitbahay kaming nakapagsabi na patay na raw yung lalaki. May kalmot daw sa bandang leeg. Tapos ang hinala ng iba ay hindi lang lunod ang ikinimatay nito. Takot na takot ang mga tao noon, Sir Van. Nakakalungkot lang dahil fiesta ng fiesta ay mayroon na namang namatay. Hindi pa rin malinaw kung ano yung kalmot sa bandang leeg ng lalaki at sino ang may gawa nun. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam. Pero sigurado ang iba na may kung anong umatake rito sa ilalim ng tubig. Dahil kung walang pumigil dito sa paglangoy pataas, ay mabilis sana itong nakaahon. Sa ngayon ay hindi na ako na-excite kapag parating na ang fiesta sa amin. Ang ayoko kasi sa lahat ay may burol dahil hindi ko na na-enjoy yung pagdiriwang. Siguro kahit sino naman, hindi natutuwa kapag may patay. Ang gusto lang naman natin ay yung masaya at ligtas na handaan. Thankful naman ako kahit papano na ligtas ang aking pamilya. Binalaan na rin kasi kami ni Lola na huwag na huwag nang pumunta malapit sa ilog lalo na kapag fiesta. Ang sabi nito ay maglibot na lang daw kami sa mga bahay-bahay at wag nang maligo muna sa ilog kapag fiesta o kapag nalalapit na ang fiesta dahil hindi naman alam kung maya-maya ay kami na pala ang iaalay sa ilog na yon. Ayun lang po Sir Van. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Good morning po, Sir Van. Ako nga pala si Whitney. Taga rito ako sa isang probinsya sa Iloilo. Matagal niyo na po akong tagapakinig. Matagal ko na rin gustong magpadala ng mga horror stories na galing rin sa aking mga personal na karanasan. Kahit nag-aalinlangan pa akong mag-chat sa inyo, ay gagawin ko na rin dahil gusto ko ring mapabilang sa marami niyong mga sender na nagpapadala ng kanilang mga creepy stories sa inyong Facebook page. So ito na nga Sir Van. Nangyari ito way back 2018. Doon sa dati naming bahay. Yung bahay namin dati ay medyo malayo sa bayan. Pero marami naman kaming mga kapitbahay at mas marami sa paligid namin ay palayan at sakahan. Bumababa lang kami sa bayan para itinda yung mga na-harvest naming mga pananim. Around August yon noong may lumipat sa aming dalaga. Siguro ay mga nasa 19 years old na ito. Mayroon siyang mga peklat sa mukha, Sir Van. Hindi ko alam kung since birth na ba yon o nagmula sa isang aksidente. Siya lang mag-isa ang lumipat doon sa pinakadulong bahay sa aming lugar. Katamtaman lang naman yung laki ng bahay at may taniman din ng mga gulay sa gilid. Simula nang lumipat yung babaeng yun sa aming lugar, ay palaging napapansin ni mama na nakatayo ito sa harapan ng bahay namin lalo na kapag magdidilim na. Ang sabi pa nga ni mama ay hindi raw niya alam kung gusto nitong makipagkaibigan o may planong masama sa amin. Linggo ng umaga yon, bumisita yung dalaga sa amin. May dala-dala itong bibingka. Sakto namang wala noon si mama. Kung titingnan ay halatang magkaedad lang kami. Pinapasok ko naman ito sa bahay. Pero ang sabi nito ay uuwi rin daw siya agad. Napansin kong tingin ito ng tingin sa akin. Titig na titig ito sa akin habang nililipat ko yung bibingka sa pinggan namin para maibalik ko sa kanya yung lalagyan na daladala niya. Pagkabigay ko nito sa kanya ay nagpasalamat ako. Pero sa halip na welcome ang sabihin nito ay ang sabi nito sa akin ay ang ganda naman ng mukha mo. Nagpasalamat lang ako dito, Sir Van. Ikaw ba naman ang makatanggap ng compliment? Pagkatapos nun ay umuwi na ito at tinitigan ko yung bibingka na nasa lamesa. Naisip ko nun na hindi naman masama kung titikman ko ito at mukha namang mabait yung bago naming kapitbahay. Kaya kumagat ako ng kaunti sa bibingka habang tinatahi ko yung sira kong damit. Matapos kong kumain ng kaunti, ay itinabi ko na ito. At saktong dumating naman si mama. Inalok ko siya ng bibingka, pero sabi niya ay kakakain din lang daw niya. Alas 6 na yun ng gabi. Nanonood ng TV si mama noon habang ako ay nakaupo sa tabi niya at nagsusuklay. Doon na biglang sumakit ang tiyan ko, Sir Van. Napakasakit talaga. Kaya napahawak na ako noong mga oras na yun kay mama. Bigla rin yung pagsuka ko. Kaya hindi maintindihan ni mama kung anong nangyayari sa akin. Tapos, maya maya ay sobrang sakit na ng aking ulo. Kaya tinawag na ni mama yung mga tito ko para ipadala ko sa ospital sa bayan. Iyak na ako ng iyak noon dahil sobrang sakit na ng katawan ko. Tapos, biglaan din ang paglobo ng tiyan ko noon. Yung tipong palaki ito ng palaki at patigas din ng patigas Noong nakarating kami sa ospital, ay agad akong tinignan ng mga doktor. Pero walang findings tungkol sa kung anong nangyayari sa akin nung mga oras na yon. Ang sabi ni mama ay i-ultrasound daw ako para makita kung anong nagiging dahilan ng paglaki ng tiyan ko. Pero wala pa rin talaga silang makita. Noong ipinakita sa akin ang larawan ng ultrasound ko, ay talagang nagulat kami ni mama. Doon kasi sa picture ay Walang anumang damage sa aking katawan. Pero parang may image ng babae doon. Napaka-creepy nito. Kahit medyo blurred yon. Ang sabi sa amin ng doktor ay inumin ko daw ang mga gamot na ibinigay nila. At kapag hindi pa rin daw ako gumaling, ay bumalik daw kaming muli. Naiinis na nga noon si mama sa doktor. Ang sabi pa nga eh, kaya nga sa ospital dinala para gumaling ako. Tapos hindi naman ng mga ito makita kung anong nangyayari sa akin. Ininom ko ang mga gamot na nireseta sa akin ng doktor. Pero makalipas ang dalawang araw, ay palala lang ng palala yung sakit, Sir Para na rin akong buntis sa laki ng tiyan ko at napakatigas pa nito. Nung minsang bumisita sa akin yung kumari ni Mama, kinapitan niya ang tiyan ko at tinanong kung ano pa raw ang mga sumasakit sa akin. Ang sabi ko naman ay mga hita ko at bewang at minsan ay nahihirapan din akong umihi. Tapos, palaging sumasakit ang ulo ko. Ang sabi nung kumari ni mama, hindi kaya nakulam yung anak mo Maria? Doon na napaisip si mama Sorban. Kaya agad akong dinala ni mama at nung kumari niya sa albularyo sa aming lugar. Medyo may kalayuan nga lang din sa amin. Kay Aling Josefa. Matagal na yung albularyo sa amin. At madalas ay doon din dinadala ang mga nasasapian ng mga ibang elemento sa bayan namin. Noong makarating kami doon, ay tinanong kami nito kung ano ang sadya namin. Doon sinabi ni mama na gusto raw niyang patingnan kung anong nangyayari sa akin. May ginawa ito sa kanyang mga gamit, Sir Van. Ang natatandaan ko eh, tinawas ako nito. At doon sa natunaw na kandila, ay may mukha kaming nakita. Tapos nun ay Ibinigay ko sa kanya ang picture ng ultrasound ko at sinabi nitong yung babaeng nagbigay sa akin ng bibingka ang kumukulam sa akin. Takot na takot kami noon Sir Van. Nagsiselos daw ito sa mukha ko at sa akin na rin dahil may nanay ako. Nahirapan si Aling Josefa noon na kontrahin ang kulam. Tumagal kami sa bahay niya ng ilang oras at habang kinokontra ang kulam ng babae ay gumiginhawa rin ang pakiramdam ko. Laking pasasalamat ko na lang talaga kay Aling Josefa dahil nailabas niya sa katawan ko yung insektong ipinasok nung babae sa tiyan ko. Nakakadiri nga. Pagka uwi naman namin ay sinugod ng mga tito ko yung babae sa bahay nito. Pero wala na raw ito, Sir Van. Wala kaming balita kung saan ito nagpunta. Pero nakahinga naman kami ng maluwag noong hindi na ito bumalik at nanggambala pa sa amin. Simula rin noon ay palagi na rin akong nag-iingat sa mga kinakausap ko at mga pagkaing natatanggap ko. Hanggang dito na lang po Sir Van. Maraming salamat po at sana ay na-enjoy ninyo ang pagbabasa sa aking kwento. Magandang gabi po Sir Van. Ako nga pala si Susie. Nakatira ako ngayon sa Maynila. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay ang karanasan ko noong nagbakasyon ako sa bahay ng aking lola sa isang probinsya na hindi ko nalang babanggitin kung saan. Grade 10 ako noon, Sir Van. Umuwi ako sa probinsya para bisitahin ang aking lola na nag-aalaga sa akin nung bata pa ako. Ang kasama lang nito sa bahay nito ay ang tita ko pero malakas pa naman ang lola ko, Sir Van. Tuwang-tuwa nga ito kapag umuwi ako sa kanila. May one time na umuwi ako kina lola na mayroong handaan. Birthday noon ng tita ko. Kaya pagdating ko sa bahay ay napakaraming mga tao. Nagdiretso naman agad ako kay lola para magmano. Pero pakiramdam ko noon ay may nakatitig sa akin. Alam niyo naman po siguro yung pakiramdam na may nagmamasid sa inyo, kaya bigla niyong hahanapin kung sino yon. Noon pong mga oras na yon, ay nakita ko ang aking childhood best friend na si Angelo. Nakangiti ito sa akin, kaya dali-dali ko rin naman itong niyakap. Para ko na rin kasi itong kapatid. Pero habang niyayakap ko ang aking best friend, ay para bang may nakatingin uli sa akin. Basta ang weird sa feeling, Sir Van. Kaya ginala ko uli ang mga mata ko at nakakita ako ng babae sa labas ng bintana. May balabal yun na itim ang tanda ko. Tapos nakapulupot yung balabal sa may ulo at leg niya. Hindi ko na nga lang ito pinansin dahil lang akala ko noon ay napadaan lang ito sa bahay ng aking lola. Sabado noon, Sir Van. Magkasama kami ni Angelo sa palengke. Dahil pinapabili ako ng ulam ni Lola. Ako lang naman ang inuutusan pero nag-insist ito na tutulungan daw niya ako. Baka malito kayo ha. Medyo may kabaklaan sa katawan si Angelo kaya hindi ko ito papatulan at lalaki rin kagaya niya ang hanap nito. Hindi nga lang niya na i-express na bakla siya dahil na rin sa takot sa mga sasabihin sa kanya ng kanyang pamilya lalong lalo na ng mga kamag-anak niya. Habang kumukuha ako ng patatas noon, ay nakita ko uli yung babaeng nakita ko sa labas ng bintana ng bahay ni Lola noong birthday nito. Masamang masama ang tingin nito sa amin ni Angelo. Hindi ko nga maipaliwanag kung bakit Sir Van. Eh wala pa naman akong nakakaaway doon sa lugar ni Lola. Kadalasan nga ay nagkakaroon pa ako ng maraming mga kaibigan kapag bumibisita ako para magbakasyon. Nakauwi na kami noon Sir Van. Tanghali noon. Nang biglang pumunta sa bahay ni Lola yung babaeng masama palagi ang tingin sa akin. May daladala itong sinigang. Pero yung itsura niya nun ay parabang maamong tupa. Bago yun para sa akin. Kaya nagpasalamat naman si Lola hanggang sa umalis na ito. Kumain na kami noon. Pero ako lang ang kumain ng sinigang na dala ng babae dahil bawal sa baboy si Lola. Sinigang na baboy kasi yung dala ng babae, Sir Van. Tapos, may trabaho naman si tita noon, kaya ako lang ang kumain ng sinigang. Sayang rin kasi, baka mapanis pa. Kinagabihan, habang natutulog ako, ay napanaginipan ko yung babaeng masama ang tingin sa akin. Sa panaginip ko ay may ipinapasok itong palakas sa aking bibig na talaga namang nakakakilabot. Ang pakiramdam ko talaga nun ay totoong totoo ito. Kaya nagsisisigaw ako hanggang sa magising. Nagising ako at nakita ko sina lola at tita na niyuyugyug ako. Napakalakas daw kasi ng sigaw ko noon, Sir Van. Pero pagkagising ko ay naramdaman kong sobrang sakit ng tiyan ko. Pero alam nyo ba yung sakit na hindi mo naman gustong pumunta sa CR? Yung tipong parang may pinipilipit sa loob ng tiyan mo Napansin din ni na Lola noon na may sugat ako sa bandang tiyan. Pero tanda kong wala talaga akong sugat doon. Tapos, naalala ko na naman yung panaginip ko na may mga palakas sa aking tiyan. Kaya napaiyak ako kay Lola habang kapit-kapit ko yung tiyan kong sobrang sakit na noon. Kumuha noon ng tubig si Lola para ipainom sa akin. Pero pag alis niya ng kumot sa aking tiyan, ay kita naming lumalaki yung tiyan ko. Yun bang parang bola na hinipan? Nagpanik nun sina Lola dahil aware silang kinukulam ako that time Sir Van. Marami na rin kasi silang na-encounter na ganito dahil uso nga sa probinsya namin. Kalagitnaan ng gabi, nung ginising ni na Lola yung manggagamot doon sa amin. Yung manggagamot ba na nagpapalis ng mga masasamang elemento sa katawan ng isang tao, Sir Van? Yung manggagamot na mismo ang pumunta sa amin dahil hindi na talaga ako makatayo. Dahil parang may mga gumagalaw sa tiyan ko at pasakit yun ng pasakit. Ang sabi nga ng manggagamot ay kinukulam nga raw ako at naging daan daw yung kinain kong sinigang. Doon na namin napag-isip-isip na yung babaeng nagbigay no ng kumukulam sa akin. Galit na galit nun si Lola Sorban. Ang sabi pa nung manggagamot ay Nagsiselos daw ito sa amin ni Angelo dahil matagal na raw nitong gusto ang best friend ko. Hindi ko alam kung iiyak o matatawa ba ako nung mga oras na yon. Kinulam pa ako dahil lang sa bakla kong kaibigan. Sa isip-isip ko na lang noon, te, hindi pa patol sa akin yon. Mas babae pa ngayon sa akin. May ipinainom sa aking halamang gamot at dinasalan ako ng manggagamot noon. Sobrang hirap kontrahin ng kulam. At kung hindi raw agad ito naagapan, ay baka raw ikamatay ko ito. Maraming ginawa yung manggagamot sa akin noon. At noong mag-umaga, ay gumaan ang pakiramdam ko. Noon ding umaga pinuntahan ni Lola yung babae. Noong una nga ay tumanggi pa ito. Pero umamin din nung isinama na namin yung manggagamot. Gusto itong palayasin ng mga tao ron, Sir Van. Pero nagkusa na itong umalis. Dahil wala na rin siguro itong mukhang maiharap sa mga tao ron, lalo na sa bakla kong best friend. Hanggang dito na lang Sir Van. Thank you po ng marami sa pagbabasa. Magandang gabi po Sir Van. Kumusta po kayo? Katatapos ko lang pong manood ng isa sa mga videos ninyo sa inyong YouTube channel. At na-inspire na naman akong ishare yung akin. Ako nga po pala si April at taga dito po ako sa Pangasinan. At ibabahagi ko sa inyo ang naging experience ko noong ako ay grade 3 pa lang. Ito po ay nangyari noong ako ay nakatira pa sa bahay ng lola ko. Doon po kasi ako nag-aral ng elementarya at ilang taon na rin akong nanatili doon. Pamuhat nang nagtrabaho ang aking nanay sa ibang bansa, ay doon na ako inihabilin kay Lola. Ang tatay ko naman ay wala na. Sumakabilang bahay. Yung bahay po ng lola ko ay may katapat na tindahan noon. Marami din po kaming mga kapitbahay. Yung tindahan po ay sari-sari din ng mga tinda. At yung nagtitinda po doon ay matandang babae na hindi namin kaklose dahil mukhang napakasungit nito. Yung tipong ikaw na nga ang bibili tapos sisigawan ka pa kung ano raw ang bibilihin mo. So may one time na nakaaway ng lola ko yung matandang yon. Hindi ko na matandaan kung anong pinag-awayan nila. Pero ang sabi ni lola ay wag na raw kami doon bibili ng kapatid ko. Doon na lang daw sa isa pang tindahan sa may kanto. Sinusunod ko naman yon pero may isang gabi na Sarado na yung tindahan sa may kanto. Medyo malalim na rin kasi ang gabi noon at wala akong choice kundi ang bumili sa matandang masungit dahil kailangan ko na talaga yung mga bond papers para sa assignment ko na ipapasa kinabukasan. So, bumili ako noon sa tindahan ng matanda, Sir Van. Pero sa halip na sigawan ako nito, ay hinaplos nito ang buhok ko. Nanibago naman ako. Akala ko pa nga ano na isasabunutan ako nito. Pero pakiramdam ko talaga noon ay may binunot itong buhok sa akin. Siyempre bata pa ako noon. Kaya sumunod lang ako sa mga sinabi nito. Sabi nito ay ang ganda ko raw at gustong gusto niya raw yung mga mata ko. Marami din kasing nagsasabi na maganda raw ang mga mata ko, Sir Van. Brown na brown kasi ito. Siguro dahil na rin kay mama. Umalis na ako sa tindahan dahil medyo weird na rin ang kinikilos ng matanda noon. Pagkatapos kong ayusin ang aking mga assignments, ay hihiga na sana ako. Pero may naririnig akong bumubulong sa may tenga ko. Ibang salita ang binubulong nito at palakas ng palakas. Kaya sumigaw na ako noon. Pakiramdam ko noon ay nababaliw na ako. Tapos, habang bumubulong ito, ay nagsimula nang sumakit ang tiyan ko. Tapos, parang Hinahampas yung ulo ko nung mga panahong yon, Sir Van. Takbo na sa akin nun si Lola habang pinapakalma ako. Tinatanong ako kung anong nangyayari pero hindi ko magawang sumagot dahil sobra na yung sakit. Sakto namang may kapitbahay kaming albularyo noon na tinawag ni Lola. Mabuti nga at gising pa ito ng ganong oras. Manghihingi lang sana si Lola ng pwedeng gamot sa ganito. Pero pagkapasok agad ng bahay namin, ay sinabi nitong kinukulam daw ako. Ang sabi ko nun kay Lola ay parang may kumakalmot sa bandang likod ko. At noong tinaas nila ang damit ko, ay may mga kalmot at sugat sa likod ko. Nagmadali nang gumawa ng paraan yung albularyo sa amin. Dahil baka raw mamatay ako kung hindi agad mapipigilan yung gumagawa nun. May mga sinasabi yung albularyo sa wikang Latin, Sir Van. Dinadasalan ako nito habang may kung ano-anong pinapahid sa akin at pasigaw na yung pagdadasal niya na parang pinapatigil niya kung sino man yung nagpapahirap sa akin noon. Pero hindi ganun kabilis na wala yung sakit. Pakiramdam ko kasi ay palakas pa ng palakas yung pagkalmot sa akin at alam kong nararamdaman din yun ni Lola. Patuloy lang si Lola noon sa pagpunas ng luha ko. At noong hindi na makapagpigil ay binato nito ang tindahang katapat namin at ang bahay nito. Sinabi rin kasi ng albularyo na ito ang kumukulam sa akin at mahirap itong pigilan. May daladalang mga gulok ang mga tito ko noon kasama si Lola at nadatna nila yung matandang babae na may tinutusok-tusok na manika habang nakaharap sa altar nito. Nakapitan agad daw ito ni Natito at pilit itinapon ng manika. Habang kinukuha nila ang matandang babae, ay patuloy pa rin ang albularyo sa paggagamot sa akin. Medyo maayos na ang pakiramdam ko noong nagkakagulo na sa labas. Sa sobrang galit nga ni Lola ay binato ito ng mga tsinelas. Parang nababaliw na raw nun yung babae at tawa ng tawa. Gusto raw nitong ako ang maghirap para makabawi kay Lola. Nasampal pa nga ni Lola yung matanda bago ito ipadala sa mental hospital doon sa bayan. Ang sabi ng mga tao sa amin ay may sira daw talaga ang ulo nito. Pero hindi nila inexpect na marunong itong mangkulam. Mas mabuti na nga rin daw na nandoon yon para hindi na raw makapanakit pa ng ibang tao sa amin. Ayun lang po muna Sir Van. Sana ay mapansin niyo itong kwento ko at mapasama sa mga stories na i-upload ninyo. Thank you so much po.